začenja svoj, uh, eh, s svojim jedrom in prepuščam besedo uh, tradicionalnemu vodju naših eh, kritiških razprav, govorite tukaj o Felixu, ki bo predstavil kritike in uh, pesniške zbirke potem naprej, s katerimi smo se danes ukvarjali. Ja, jaz sem prišel v čas, da se včasih vodimo tistega, zaradi česar smo se zbrali. Čaka nas uh, zelo dolga, triurna razprava, ki ko bo glasno zanimiva prvi delante. In sicer bomo obravnavali tri knjige. Z nami so dr. David Pantel, eh, Meta Kušar in dr. Brane Senegačnik, ki bodo na letošnjem sedmem Prangerju oblikovali ta ključni vsebinski del Prangerja, se pravi obravnave pesniških zbirk, ki so išle eh, v lanskem letu in ki so po njihovem mnenju najboljše, se pravi najboljši devet pesniških zbirk eh, lanskega leta po mnenju izbranih politikov. Zdaj, eh, vrstne redke v tem programu smo se odločili rako zamenjati, in sicer zato, ker Anenke Rebula ni z nami in jo bomo predstavili na konec današnjega večera. Med vsako debato pa bo kratka čip pojdi. <laughs> Sicer moderator ga izdrži, da gre drugače. Ja, ta večer začnemo z knjigo Valentina Cuntriča Živ Mutec, ki jo je za letošnji pravni ver izbrala Meta Pušar, tako da jo seveda tudi prosimo za utemeljitev, zakaj ta knjiga med najboljšimi deretimi na letošnji pravni ver. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Seveda res iskrena hvala organizatorkama uh, ehm, za povabilo. Še posebej zato, ker ko sem šla na hudi, sem povedala, kaj je nekaj izbrala od tiste bijere, ki je na razpolago od leta 2009, sem videla, da se mi bo lahko uresnična tista želja, ki sem jo že leta in leta in leta povedala. Namreč to, da je nek uh, Božja prividnost na leto 2009 postavila tri pesnike, zdaj se vede, si ženska in je dosti lažje uh, eh, lez pod kožo pesnikom kot pesnicam. Uh, eh, kaj ti se vede, tudi pod mojo kožo je moški. Uh, namreč tri pesnike, kot sem že kolegom razlagala, ki se mi zdijo, da so trije eh, največji slovenski pesniki sodobne eh, literature. Prav poseben pozdrav gospodu Cundriču, da si je vzel čas in da si je pogostil s svojo prisotnostjo. In eh, moj namen je bil, da ga kot pesnika, ki ima izjemen opus, ki s svojim opusom prekaša seveda tudi naše šalenje, ima 150 knjig, v veliki meri so išle v samo založbi, ne vse, tudi vse slovenske založbe smo mu izdajale, <clears throat> pesniške zbirke, eh, recimo tole je prva pesniška zbirka, Pojoči grm, verjetno se boste spomnili, da je v bistvu zbir prišlo še veliko priznanih slovenskih pesnikov, od Saša Degri in tako naprej, to so bili pač vsi uh, obetavni slovenski pesniki. Uh, in ko sem pisala utemeljitev, sem uh, prav iz te pesniške zbirke našla dve pesmi, ki razkrijeta diapazon vsega njegovega ustvarjanja. Pravzaprav tudi tistega ustvarjanja, ki gre v teh 150 knjig, ki jih je gospod Cudrič naslovil kot prerogbe, in so res prelombe. Eh, Kaj ti on se giblje, tako kot mi vsi, samo da on pač to zavestno v besedi, med eh, dvema skrajnostma, med skrajnostma, ki so, ki sta nam vsem zelo eh, znani, obe znani, to se pravi med vitalnim življenjem, med polnosti življenja, in med smrtjo. Ampak seveda eh, s to razliko, da pri njem smrt kot zadnja instanca nima nihilističnega okusa. Ker je prav, da pesnika malo spoznate, zdaj eh, tukaj sta mi dva kolega oba rekla, da sta zelo vesela, da sta odkrila eh, pesnika Valentina Cumriča, ker nista vedla tukaj. Eh, v njegovi poeziji, tako rekoč več. To se pravi, da lahko predvidevam, da tudi ni med eh, občinstvom veliko takih, ki poznajo njegovo poezijo. Morda se bo kdo spomnil, mm, kdo je malo starejši, recimo, ki je bral eh, znano antologijo slovenske poezije od Fej, Kastelčevo, tam noter je uh, gospod Vundrič zastopan znamenito pesmijo, uh, ki je bila res dolg čas, nekako eh, v centru pozornosti in je res eh, nad vse zanimiva, to je pesem Maj, to je ta vitalističen del. In druga, ki je tudi v tej knjigi, je pesem Smrt. Takole gre Maj. Nocojšnja noč je čudovita klepsidra petja. Veter sliši travo še petati po svojih blodnjah in pije zelene pesmi drevesom iz strani. Žerjavi pojejo cvetoče misli drevja in bele misli kamno. Vsem stvarem izpod pečin srca cvrljajo cvrki petja. Glas podaja roko glasu, misel misli, pesem pesmi, majt. smrt. Ptice izdajajo s petjem skrivnost po svoji smrti, vodna gladina s krogi, sneg z belino. Ohraniš spomin na spomine. To je smrt. Nenadejana, dobra, lahka. Smrt ptic, smrt vode, smrt snega, smrt smrt vetra. In poklepajo, človekov duh gre kot čarovnik mimo grobov. Zdaj, seveda, tudi ta živ gnutec, eh, ki je pesniška zbirka, v kateri bo danes, eh, oziroma danes, teče beseda, če svojim naslovom um, govori o nekem živem molku. In zanimivo je, da sem, čeprav se zdaj nekomenom že dolg časa poznava, da so pravzaprav po tem, ko sem jaz zbrala to knjigo, se večkrat srečevala in ne glede na to, da uh, on ni vedel, da se jaz pokvarjam uh, eh, s Sundričevo liriko, mi je zelo veliko govoril o molku v sodobni filozofiji, o pomembnem molku, ki naredi umestni prostor med besedo. Ker če samo govorimo, moramo nam slišati, rabimo nek molk. In tako rekoč se je vse to, kar je on filozofsko, čeprav jaz nisem eh, rekla, dovolj podkovana, da bi razumela vse filozofske konotacije, ampak vendar le sem dojela in videla, da gre za isto stvar in da je, uh, da je ta živ mutec intuitiven pesniški odgovor na to, kar se plete zdaj v glavah sodobnih filozofov, ki pa seveda se ukvarjajo s tem, kar se zdaj na Zemlji dogaja. Ne samo s tem, kar se zdaj, ampak uh, kako mi zdaj sprejemamo vse tisto večno, kozmično, In pa seveda to, kar današnji svet eh, daje, ponuja ali pa se zoprstavlja temu, kar je vedno prisotno. Seveda ta živ mutac, eh, ne vem sploh, katero pesem bi vam prebrala, je tudi to eh, knjiga, ki ima glede na ostale, o katerih bomo še govorili, da ni 125, 127 strani, na vsaki strani je ena pesem, to se pravi zelo obsežna knjiga. In uh, eh, kot rekoč, tudi not je ogromno pesmi, ki sem jih jaz označila kot zelo dobre. Po nobeni drugi od teh pesničnih zbirk, ki sem jih brala, se mi to ni zgodilo. Res je tudi, da so to pač še take, ki bi jih lahko uh, dober urednik izločil, prid seveda pravca, mogoče bi pesnik se težko strinjal s tem, da bi, jih, eh, da bi se jim njim odpovedal. Uh, ampak, če bi to bilo tako, kot sem pač tudi uh, napisala, ne, če bi se to zgodilo, uh, potem bi to bila pesniška zbirka, mislim, da bom zdaj preveč velikih besed uporabljala, da bi rekla stoletja ali ne vem, kaj, ampak res, mislim, da se je trpijo nihče na tem marku, ki stoji, se je tudi ta stoji, da ne bo možno, da ne bi mislil, da ta ne stoji, ampak ta bi bila res iz, iz popolnoma uh, uresničenih in uh, eh, dodelanih pesmi. Uresničenih, predvsem uresničenih, ker Včasih, no, zdaj pa bom pravila vse, da se da boste videli, če recimo. Uh, vem za uho, ki sliši me narobe in se mu dajem zobe od globe do globe. Vem za oko, ki me narobe vidi, pa mojo podobo spridi, pepelnato in živi. Vem za jezik, ki me preklinja, pa se komaj me spominja, kako naj molim, usmiri se moj bog, da potihne moj dojenčkov jok. gluho, ne usmerjeno do evra, mogoče si bom vse pomagala, malo spet, ko sem že pomislila in tudi napisala. Uh, skratka, ta knjiga Živ mutac brez dvoma dokazuje, da se pesnik zaveda dveh filozofskih in uh, psiholoških resnic. Slava ni nikoli enakovredna ustvarjalnosti, In kar je še pomembneje, ustvarjanje poteka od transcendentnega k mrgoleči tukajšnji vse prisotnosti. Če bomo to stališče, da gremo iz transcendence v realnost, polagali na vse te pesmi, ki jih bomo še predstavljali, te ljudi s tem, da bi lahko prišli do zelo zanimivih ugotovitev. Kajti največkrat mislimo, da gre v obratno vrstno vrednost. Namreč Cundrič dušo materializira na več načinov. Najprej kot pisanje pesmi, potem skrb kostva telesa, ki, običaj, ki običajno največkrat, kadar to doživimo, obudi, ni nujno, ampak lahko se zgodi, da obudi duševno življenje. Zdaj, kdaj se to zgodi, kdaj ne, bi težko razložila, ker imam premalo časa, ampak uh, lahko se zgodi ravno obratno, da še tisto duševno življenje, ki ga je bilo, ki je še imelo malo moči, ima eh, v taki preizkušnji zgodbi. Največ pesmi je v tej knjigi posvečeno poe, pisanju poezije oziroma Eh, poetološki temi, ki pa seveda ni na osnovi tega, kar sem že povedala, čista poetološka tema, ampak je nenehno povezana, ne si po življenjem, ne si po transcendenco, ne si po zelo, zelo davno preteklostjo, arhitekničnostjo ali pa s prihodnostjo, s prerokbami. Ampak vse, to spravo rdeča nit ali pa pohodi, kjer se to dogaja, seveda poezija. In uh, ah, eden od uh, ah, izrekov, zadnji tudi nekaj izrekov, uh, ah, zadnji izrek v knjigi pravi, če ima moj narod dušo, mu na njej gorimo. kasneje, seveda, uh, še vam bom vse prebrala, ne morem se kaj. Posteljo ravnam, kot vem in znam. Utrujena je pesem moja, pesem moja, samo svoja. Spat jo položim, golo in brez rim. Z glavo je rahljan, bom brez njega ležal sam in ob to, seveda, ne, ki bomo videli, koliko pesnikov, ki žrtvujejo pesmi uh, več, kot, sa, kot dajo samim sebi. To se pravi, mehko blizino pesmi, bre, brez vzglavja, to se pravi, vsi poznate <clears throat> priliko, ne, Uh, tudi Kristus se je tako počutil samega, da je rekel, vsak ima uh, možnost, da položi glavo nekam samo uh, eh, sin očetov, pa nima uh, niti kamna, da bi glavo položil na njega. Ne? Uh, skratka, um, če bi se zaključek rekla tole, pesnik ob vsem tem, kar, da, se, da živi, ne samo, da se zaveda, ampak da živi to, konkretno živi, kaj vse žrtvuje za svojo vizijo, se pa seveda hkrati ne nekno zaveda nekih kozmičnih zakonov. Zdaj, kaj reš, občine z dodonosti kozmičnih zakonov, glede na pesmo, ki ti bomo še brali? Kaj sploh reš o tem, kaj za kozmični zakon? Nekaj, kar drži, vedno in je držala. Kaj pa to je? Ne vem, mogoče bi rekla zakon o vzroku in posledici ali pa zrak, zakon ponavljanja, mogoče vse tisto, kar sem ker sem domela eh, bolj skozi eh, svojo indijsko izkušnjo, kot skozi eno hrščansko, eh, ki je bila moja primarna izkušnja. Eh, ampak pravi kole, sem zavrnjen, sem sprejet, pa odrinjen, pa objet še prišel bom na ta svet. Um, skratka, če beremo to pismo, je tako, kot da gledamo da se gledamo, kadar, sem, kadar dve zrcali stoji ta drug nasprotju, da se veste, kako gre to. Tam v neskončnost se pogledaš in si zrcalo, zrcalo, zrcalo, zrcalo. Ne? In približno tako se to dogaja, nekaj tazga, kot vidijo te pesmi. Velikih je še žal mir, da ni to mm, časa, da bi bilo 15 minut za interpretacijo, 15 minut pa zabranje, še posebej zato, ker drugi niso mogli brati eh, известно, но не че го шута. Честите. Hvala. Eh, David, moje strinjanje, tvoj ugovor? Ma, ne bi imel govorov mm, takih, bi recimo, šli totalno nasproti temu, kar je Penica Meta povedala. Predvsem pa bi rad tudi z svojega v svojem imenu pozdravil vse prisotne se zahvalno realizator Kani in realizator za telovilo. Mi je včas, da sem med vami in v družbi, bom rekel, dveh eh, sorodnih duš, kako no, so, smo se spoznali v, v tem eh, kratkem času, ko smo skupaj. Eh, Debate, ki smo jih imeli, broje in tudi v razširjeni eh, zasedbi, so pokazali, da na poezijo eh, gledamo vsaj z različnih izkušenj, ampak na podoben način. Um, moram pa seveda povedati, da kar se tiče besede kritika in, in opredelitve, da, da sem, smo kritiki, uh, je to moje največje nestrinjanje, ker se uh, z besedo kritika, po mojem slovenski poeziji, že dolgo let, dolgo časa ravna z nekim negativističnim prizvokom in ne bi želel, da bi uh, ta negativističen prizvok seveda prišel v uh, ta ambient, kjer eh, se mi zdi, da lahko se o poeziji pogovarjamo svobodno, interpretativno in pa iz različnih izkušenj. Koliko je pač ljudi tukaj, verjetno toliko je izkušenj branja ene in iste poezije. In um, bi rekel, da tudi, mm, če se zdaj pomaknem na Valentina Cundriča, katerega je že ne tako žal opozorila, da bi meni odkritje, Eh, in to me je potem v pogovoru z njo tudi navezalo na dejstvo, kako se dejansko po usodi poezije ne, od, ne odloča, glede na kvaliteto, ampak verjetno na kaj drugega, kar bi bilo seveda še um, predmet lahko zanimive razprave. Um, zato sem se tudi mm, s poezijo Valentina Cudriča soočal kot popoln novinec oziroma kot uh, iztrgal to zbirko živ mutec iz konteksta njegovega opusa, kar seveda ni najbolj pravilno, če se oziroma na svojo profesionalno izkušnjo, ampak je pa tudi to, kar tisti, ki beremo poezijo, ker nam je branje poezije enostavno pri srcu, to delamo. Namreč beremo neko pisniško zbirko, verjetno, ker nas pritegnil najprej naslov ali pa poznanje avtorja, ali pa avtor sam, ali avtorica, seveda, eh, ne gremo pa ponavadi raziskovati vsega, kar je bilo prej. In iztrgamo, konec koncev, vedno neko delo iz konteksta njegovega ustvarjalnega eh, ozadja in njegove ustvarjalne zgodovine. Glede na, na opus eh, pesnika Valentina Cundriča, pa bi rekel, da je to, da je to skoraj polokletno, da je iztržen iz konteksta. Uh, ampak uh, moja izkušnja kot tega biti v tem smislu čim bolj pristna. E, eh, in izhajam iz, eh, iz dejstva, da mm, ko sem pač, mm, mislim, Valentina Tundriča priznam, sem poznal samo kot mojstra oblike, ker je se ukvarjal z najtežjo obliko vseh mesničnih oblik in to je soletni venec, soletni venecev. Zato mi je bilo naravno, da ob odspiranju zbirke um, so se pojavile pač urejene pesniške oblike, ki so me kot človeku, ki z urejenostjo pesniške oblike ni preveč domač, pa ne zaradi tega, ker bi je ne cenil, ampak ker je v trenutku sodobnega sveta malo eh, se mi zdi oklepajoča, oziroma te zapre kot ustvarjalca v neko klep. Eh, vsaj eh, to je moje osebno, osebno gledanje na to, čeprav so zelo cenjeni ljudi, ki znajo in uspešno pišejo seveda v, eh, v urejeni obliki, ki priznava zvočno ujemanje različnih glasov, eh, asonanc, rim, podobnih zadev. Um, čeprav me je pač ta način um, nekoliko zmotil, ampak ne zaradi kvalitete, pač pa zaradi samega, mene samega kot pravca, Eh, in ker to ni bil zelo tudi moj izbor, <laughs> je eh, tudi naravno, da se nekoliko prisiliš v branje česa, kar nisi sam izbral, ampak ti nekako dano. Um, skušal sem razumeti to urejenost, eh, oblikovno urejenost um, z naslovom in naslovnico pesniške zbirke, ki je zelo zgovorna samo po sebi. In pa sporočilo teh pesmi. Um, ko sem prebiral, sem, so se mi pesmi in, in pravzaprav sem jih pesniški jezik Valentina Cundriča um, tako nastavljal nekam zgodaj v, v prejšnje stoletje. Jezik, namreč. Urejenost pesniškega jezika, izbranost določenih izrazov, ki se mi je zela zelo lepa, um, estetska, uglajena. In um, To pa noče biti, recimo, nisem tukaj razumel eh, pesništva kot nekega epigonskega iskanja eh, nekega efekta pesmiškega, pač pa eh, se mi je ta gesta zazdela hotena. Namreč, glede izbranosti izrazov, določenih izrazih, ki jih sodobni slovenski poziv v bistvu ne uporabljamo ali ne poznamo, pravzaprav poznamo jih, ampak verjetno se najsodobnejša slovenska poezija bolj ukvarja z zelo, eh, zelo jasnimi, otipljivimi izrazi, kako z nekimi avličnimi ali, ali, ali izbranimi podobami. In bi te avlične podobe, ki jih Cundrič eh, ima v svojem, eh, svojih, v svojem izrazju, zvenele verjetno banalno v takem pesmičnem kontekstu, ki ne bi bil urejen. In dejansko namirno seganje v neko preteklost, za katero seveda ne vem, če je, ne vem, če je eh, tukaj avtor zavestno ali nezavestno to eh, želel, kajti tudi o nezavednem preteklosti smo še pogovarjali. Uh, razumem kot povezovanje nekega um, starega in novega, pravzaprav žlahnosti, vzvišenosti besede, kot spočilnosti in novega, kar začutim kot občutje, imenujem ga lirskega subjekta. Čeprav vemo, da prijetno, v vsakem avtorju, v vsaki pesniški zbirki se v 80-stopnem primeru skriva avtor sam. E, in v njegovem zaznamenju sveta. In tukaj se mi eh, je razprla povezava z naslovom Živ mutec. E, zdi se mi, da um, je pesem, ki jo je tudi nekaj prebrala, sicer pesem, da sem če sem osem spremno sem si zapisal, tista, ki najbolj odgovarja um, celotnemu eh, celotnemu Cundričevemu odnosu do sveta, pravzaprav odnosu ljerskega subjekta Valentina Cundriča do sveta, kjer um, je trpkost bivanja, Eh, niko, mislim, ker trgo zbivanja nikoli ni uh, razvrednotena, ampak je postavljena na neko raven, uh, raven uh, bivanja. Uh, in vsebina pesmi se mi zdi, da uh, večinoma zanese uh, pravca v sfero človeka, ki govori, a ni sliša. Uh, ki ga svet ne more ali, ali ne zmore

vem za uho, ki sliši me narobe, ne bom prebral celje, ampak samo to se verze, ki se mi zdijo bistveni. Vem za oko, ki me narobe vidi, vem za jezik, ki me preklinja, pa se komaj ne spominja. Tle se mi zdi, da je čisto uh, podana usoda, pesniška usoda. Mislim, uh, govorim kot človek, ki se je s to poezijo srečal samo na podlagi te zbirke. Hvala. Hvala. Sem zdaj v neko rečni vlogi, tudi zadnji. Sem si pred govoril, da sem več to znam, da zato da veliko te razjave oziroma da sem sam prepišel tako kot. No, ampak običajno to vlažnost, tudi jaz se lepo zapomljivam organizatorjem oziroma organizatorjem kamatnosti. Cankarja za potrdilo, moram reči, da sem že malo presenečen, da to potrdilo bi šlo. Um, mogoče kdo ve, da je na marsikdaj poglede na slovensko kulturo, ki so drugače od prevladujočih, to tudi veliko kot mazarsko vem, pišem. In to pravzaprav nisem zelo navajen, prijazni, trdil, podobno zboru, sem pa tega zato tem bolj vesel. Um, mislim, da bomo nekako v tem smislu tudi danes govorili, ampak vaše izbivanje kot pričakovali. Um, jaz bom zase rekel tako, da se v glavnem počuti kot pesnik na pesnilnem delu, kot v teh pač kot v službi, kot v tem, kar sicer znam še sodobnim delom, ko bo iz svoje, kako bi rekel, pesniške zadoživljanja sveta in pesniškega razmerja do poezije. Druga stvar je ta, da so pač po poklicu profesor ali so mošter in da bo najbrž nekaj tega prisotnega tudi v moje življenje. Pa mojem način. Da bo star še hujša, učim staro grščino, da bo najbolj se v zvezi s tem tudi nekaj etimologiziral, pač za tiste mere, za katere sem jih um, Tudi jaz sem <clears throat> bil zelo vesel srečanja in podnih pogovorov s kolegama, um, <clears throat> posebej s drugom banjem, s katerim sem se kar srečal, sem zdaj zmedno spletel, če dobro poznava in bil imam rad tudi zato, ker se mnogo čem strinjava, po se čem se čisto lične strinjanje, kot recimo zvore prej povira o večini slovenskih pesmih, kot lahko o kriterijih za večini slovenskih pesmih, ampak eh, to se da vse ostaja v območju govora in mislim, da je da je Matel dal nek tak stih, da smo to pogovorili. Najprej bomo rekel tako, tukaj smo nekako v vlogi tretje. Kaj pa pravzaprav sploh pomeni biti tretji? Kaj pa bi sploh izrekati sodbe o če, recimo, o tako in sebi? Beseda kritika pač prihaja na blago ladrskega, ki pomeni v bistvu razsojati, razsojati, pa tudi odločati ali odločati se o nekaj stvari. to pa seveda nikakor ne nujno, in to še posebej velja, ko govorimo o etnosti, um, dajati sodbo o nečem, nad čemer imamo popoln pregled. Skratka, ko kritik govori o poeziji, uh, je seveda zelo velik problem, če uporablja takšen logoritem, takšen argument, da o stvari govori tako kot da sam pozna boljšo rešitev, kar je nekako logičen sklep, če pove, da ta kritik pa ne sme dobro, da ni dobro, da ne je zaštitno, da ne je. To nekako implicira, da ima v glavi, pa če ne bomo, kakšni verzi bi morali zamiti, kjer so ti tudi. In to je seveda prvo, kar je velik problem. Um, mislim, da je nemški estetik Igor Hartmann, ki je eh, na koncu svojega glavnega dela estetike, pisal tudi o tem, kako bi pravzaprav kritiki morali postopati k poeziji in pravijo, kako zelo bi, da bi se morali zavedati, kako zelo šele pesnik pravzaprav trpi zaradi tega, ker bo določena pesem ni povsem uspela, ker bo recimo temu neko projekčne vizije, ni uspelo realizirati popolnoma tako kot je sam hotel. Ko bi izhajal iz te zavesti, bi seveda bil odnos do kritike, do pisanja kritike, svojega zelo drugačnega pogleda, veliko primer, jaz bi rekel, kar odličen primer. Torej, prva stvar, ki mislim, da zadeva, je kritika ali kaj je se v tehnih mora obrzati, je ta, da bi moral biti empatičen do avtorja. To ne pomeni, ne ostalo, da bi se moral popolnoma podrejati njegovi estetiki ali torej poetiki, ampak da bi moral poskušati torej, poiskati njegovo duhovno bistvo, življenjsko eksistencialno, ali se lahko hoče to izhodišče, in se nekako podati, kako je bilo res, pišoč pesem, kot hodim. Na tej poti pravzaprav izvedeti, kaj je sploh ta tekst, kam ga spele, kakšen je svet, ki se z njim spele. Um, jasno, da se vsa poezija dogaja v času, v zgodovini, da nobena pesem ne razmišlja iz ničesar in da um, seveda tudi v določenem obdobju obstajajo določeni pogledi na poezijo, določeni vzorci, določene poetike, ki so lahko, kako bi rekel, širše ali božje, ki so lahko v svojem izkušnju zabavnejše, kako so hm, pa bolj jezikovršne, bolj mene, da smo v istem trenutku. In tisto, kar izhaja iz besede, kritika, krina in sojati, je tudi to, da bi moral imeti vsakdo, ki bi govoril v policiji, neko artikulirano stališče proti. Če reko, to ima stališče, ki je odgovorno, osebno odgovorno stališče, lahko stopa v dialog s policijo, lahko se da tudi kritizira, ali, um, izhodišče poetično določenega avtorja, um, vendar ne, bi rekel, z brezprizivnimi argumenti, ampak um, bi jaz prej rekel, da mora stopati z njim v nek nadpogleden dialog, skozi katerega se eventualno približanje dveh pogledov še v ustavi, pa se da tudi ne, hm, ostane po takšnem srečanju, vendar je drugačno srečanje z nekimi kratkimi ali pa tudi dolgimi, brez prozivnih, lahko rečem, iz katedra izrečeni kritični so. Um, tudi zdaj bom še tretjič ponovil, še tretjič povedal to, kar je bilo že rečeno, namreč da je v določenem smislu izbor, etni izbor, pa ne bi na sundriča bil vzame pritje, pa nekaj tega imena sploh ne bi poznal, ampak ker je bilo iz mnogih razlogov, ki so gotovo tudi moji slagi, torej moje osebno nezanimanje, ampak ne samo moji, ampak tudi pač zgodba slovenske literature in slovenske kulture, ni ta poezija nikoli ni prišla tako rekočno do roko ali pod roko, da bi se s tem podobno ukvarjal. V tem smislu sem bil seveda eh, spora zelo vesel. Poezija, ki je v knjigi Živ mupec, je, kot bi rekel, torej meni osebno, prvič postavila pred mene prvič um, nek, neko pesniško izkušnjo, ki je danes odprt izginjen. Pa s tem uh, nočem reči, da so bili to dobre do bistva na našem času. Skratka, neko izkušnjo, ki se mi zdi, torej, govorim iz sebe, se skušam delati bolj odpovedal, eh, ki se mi zdi nekako autentično pesniško ali pa skoraj nujno pesniško izhodišče. Bil sem pravzaprav zelo presenečen nad mislim, glasbom, nad pravzaprav zelo intuitivnimi besednimi zvezami in podobami v tej poeziji. In hkrati tudi presenečen nad igrivostjo, besedne igrivostjo, pes, pesnika, v, kateri, v katero so zavite zelo pogosto teme in misli, ki si ga sam na sebi sploh niso To je sicer postopek, ki je znan, ki je star, ki pa zahteva vsakič znova um, čisto osebno invencijo, čisto osebno realizacijo. Tukaj bi spet po svoji izkušnji, po svoji sorti lahko rekel ta uspešnost tega spoja, mislim na pokazba, da izkrizali tem besedne igre, um, včasih bolj uspešno, včasih pa tudi nekoliko manj uspešno um, so pesmi, ki so se po mojem opisu bistveno bolj opuščene in so pesmi, v katerih, podobno kot je dr. Brandeš prej nekako nakazal, je nekaj verzov, ki že sami na sebi stojijo in so sami na sebi, prosim, po mojem izkušnju, moji senzibiliteti, uh, sami dovolj močno verstvo pesem, tako da jo tisto gostejše tkanje ali pa dodatni elementi, um, mogoče celo ošibijo. To seveda ni tudi čisto nič posebno, da vsak, ki piše poezijo, uh, se s tem sooča, vsak to izkušnjo ima. Uh, no, za zadnje tudi del uredniške izkušnje, pač tak, da je treba včasih poezijo opredeliti. Jaz osebno sicer nikoli tega ne želim delati brez mm, pesnikovega konsenza. Zato sem v bistvu tudi zelo vesel, mm, da so tukaj na Prangerju z nami tudi pesniki, mm, ker razumem smisel kritike tudi tako, da se dogaja skozi osebno komunikacijo z avtorjem. To se mi zdi, da to je ena zelo, zelo pomembna stvar. No, in ker sta moja predhodnika pa brala, poezijo gospoda Cimbiča, da tudi jaz, da pravim na kratko, ki ki sem jih še posebej dotaknila ravno zaradi svoje zbiščenosti, zaradi ujetosti, spojenosti, um, vsebine in forme, zelo kratke forme, mislim, da je tem bolj pomensko in to se mi zdi pa sploh ključno za poezijo tudi um, ehm, konzumšensko ali emocionalno trenutno. Šest kamnov teologije, sedmi teologija, in dojim. Nas se damo krpo zemlje, ki jo djemlje in za nas jih. Hvala. <clears throat> Eh, z nami je tudi pesnik, gospod eh, Valentin Cundrič. Mogoče bi še njega zaprosili za besedo, da nam pove, kakšno specifiko predstavlja ta pesniška zbirka Živ Mutec v tem res impozantnem velikanskemu poslovanju. Kaj ne reči? Ta pesniška zbirka je nastajala od leta 2003 do 2009 s prekinitvijo, ker sem bil potem od leta 2000.

na kar euh, euh, se je pa potem delikl, to lirično tkivo ponovno vstalo, ker medtem, ko pa nisem lirike pisal, sem pa lahko pisal misli za otroke ali pa prozo. To je nekaj fenomen, da če pred seboj ne vidiš celotnega teksta, ga tako nekoč optično da obvladaš, ga potem tudi ne moreš, je rekel, tako kot se to danes enostavno ni lirično dodelati. Ja. To je zdaj nekako en pogled nazaj. Na to pesniško zbirko sem napisal že novo, ki ima 170 pesmi, stirra un libro snowman slok di segnit da di jasne tukaj mojstvo skoro zdravo kaj mi je rekel, kaj mi je rekel kaj jaz mislim, če se mi mislim da bi ugovarjal predavatelje na fakulteti in podobno to se tako ne bomoš skoro ne se pozdravljati É gente, agora. Indulgência mensal de Dalá, tipo, é, é, queria ganhar para dar e ter o visto pensa o cotidiano, o povo, o povo que é dito, assim, né? Não pode tudo que queimar a mão. tukaj prezentirana dva pogleda. On je bolj mislil, da je uklonilna v ljudje, v občinstvu, izvod pesnika. Ampak jaz mislim, da je predvsem priče ravno to zanimivo, tudi to, ne, eh, kot je že teh ravno, kot udarijo in potem te začne šest, in te sedmi, te pa tri. To pač pomeni, da se zdaj malo ne ravno zagovarjam, ampak da bom še razvila skozi te tri dnice, kaj sem rekla, da so veliki nekaj, vsak velik eh, slovenski pesnik z drugim predlogom, ampak tako dobro, kot smo oni integrirali na svojo senco, jaz kot ne poznam slovenskega pesnika. Ne. To se pravi, on negativnosti ne meče izven sebe na druge, ampak je že biti v sebi. In iz te poezije se vidi, kako on, uh, kako on vse te stvari, ki mi rečemo na sreče ali pa uh, sreča, ki je bila, kot se je preširila na ne, uh, ehm, biti kot naš izbor. in tukaj so nekaj fenomenalne. Če smem <clears throat> nekaj dodati v zvezi s tem, kako bi se pisem dalo izčrpati, sem se spomnil na predavanje eh, Franca Zadravca, ki je bil asistent, ko sem je študiral filistiko, ko nas je hotel na vse, na vse kreative pripričati, da se da možno v pisem pa ne pojdem te pojami izčrtati, tako da se tretjine se zvišče. Mislim, to, to se nam je zdelo sredo nekorektno, sredo banalno, sredo smo vsi močali, ne? mi smo hotili se zavolati z njim, on nas je pa izzivil, ne? kaj bomo rekli. Ampak eh, jaz sem v svojem življenju ogromno pismi izčrtal ogromno pesmi za vrdu in da eh, zdaj na ta stata leta, na teh nekaj si res ne bom več govoril tu naši podcast. Ker človek, človek ponavadi iščrta tisto, kar je malo. Sploh pa mislim, da vsaka nova pesem nastane iz preostanka prejšnje pesmi, iz tistega, kar v prejšnjem pesmi imate že. In to je tisto nadaljevanje. Mogoče je še kdo iz publike kaj dodal? Dobro, bomo vsi gledate. Um, ja, najprej mogoče samo za Davida Vandla, um, rekli ste, oziroma par, da jaz te ne morem zdi. Ne, sploh si ne ja. prezapuje. No, um, ko si rekel kritika, da to pač je samo besedo, zdi si mi, da kakorkoli obrnemo, tudi če ščrtamo samo besedo, vemo, o čem govorimo, zakaj in kaj ne bi stala, potem je tudi Brani um, Senegači to še bolj opredelil. Glavno ja, mislim, da senca, ki je na kritiki zelo negativna, je po mojem boljše, kot da se z njo borimo, tako da jo preimenujemo ali pa poskušamo definirati, kaj da je bi to bilo. Bolje je, da to pač pozabimo, pa ravnamo pravilneje ali pa bomo rekli bolj dosledno, ne? da ne delamo velikih napak, ne vem, kot kritiki ljudi. Kar se pa tiče um, samega izbora, jaz mislim, da je gospa Meta naredila um, eno veliko potezo za sam Pranger, ker um, ne spomnim se, da bi za en do zdaj imeli na Prangerju uh, eh, takega kritika selektorja, ki bi pravzaprav Eh, potegnil um, iz manj poznanih rovov neko ime, ki je očitno vam zelo dobro poznano, ampak kot vidite, imamo vsaj dva, jaz sem že tretja, ne, ki tudi uh, gospoda uh, nisem poznala in sem seveda to knjigo prebrala, ne, ki ste rekli, gre za še kdo, ne, uh, pač devet knjig teh seveda, uh, ki so, ampak iz vašega opisa, gospoda Cvonišča, poznam resnično samo tole. In um, moj vtis je pravzaprav tudi en tak splet vseh treh um, nastopov, vas treh uh, selektorjev. Zdi se mi, da ste že veliko povedali, ampak bom izpostavila samo tisto, kar se mi zdi, da me je najbolj, um, vem, najbolj vaš čas motiviralo pri branju in pri razmišljanju o tej knjigi. In to je, kar je uh, gospod Meta uh, omenila, uh, Eh, vendar bolj pod črto. Ne? In tudi zdaj sam avtor pravi, da se ne bi strinjal, ampak ja, moram reči, da meni se ta knjiga zdi zelo širna. In uh, da uh, je gotovo neko uredniško delo ali pa neko selektorsko branje. Torej, nek tretji bralec bi gotovo svetoval v svoji moči in upanju, da dobro svetuje, ni nujno, da bi, ne, ker seveda je potem vedno uh, na avtorjevi strani, kaj bi sprejel in kaj ne, uh, pač selekcionira gradivo. In se strinjam z metodo, da bi uh, meni tudi bila knjiga iz mojih najljubših pesmi, te knjige ljubša, tanša pa ljubša. Um, kar pa še niste omenili, pa se mi še ena stvar zdi. Govorili o formi, pa o nekih stvarih, ki so morda že znane, pa so um, kljub temu um, zelo sveže v tej knjigi. Eh, meni je bilo predvsem tudi zanimivo, eh, motivno, drobni motivi naslanjanje na eh, rekla, ljudsko pesništvo. Tako, še so mi motivi, ne vem, od ponavljanja do enih takih igrivih, kot nekih izštevanj, ampak tisto, kar je vsebinsko, všeč mi je ta forma, no, ki si jo izpostavljate, pa um, besedne zveze, um, Tudi torej, to se mi je zdelo zelo um, duhovito, srečno, na posebno drugačen način, čeprav me je občasno spomnilo na HDV, pač Svetlana Zavrnič. To bo. Tudi, ja, še morda to, mogoče malo obran urednikom ali pa kritikom. Vsi pač pri uredniku je tako, da še vedno na koncu obveljano, vsaj pri nas je že tako praksa avtorjeva volja. Je pa res, da urednik je ponavadi samo poskuša biti nek natančen bralec. Uh, in meni je včasih to zelo težko, ker se vedno spomnim naše najboljše urednike, ki jih imamo zapisane v našem spominu iz šolskega sistema, pa vemo, da čez leta, da jo krijemo, da so kakšno veliko napako naredili. Vsako kratko hočeš sugerirati avtorju za kakšno poprave, kakšno črtanje, kakorkoli, vedno nekaj premisliš, da ne bi slučajno pač ti sam storil. Tako da vsak urednik verjetno poskuša pač, dobro namerno nasvetovati. Hvala no, vsem. Mislim, da smo že lahko prekoračili tri četrt ure za eno knjigo. Je mogoče še kaj hitrega na kratko? Mislim, da je zelo, zelo pogumno, da v tem času popišemo vsi v neko svobodno pitanje, da je to še vedno se držite iz starih Zdaj se mi dišamo vsi. Večina. Mentri. Ja, je pa to res, ne, da se ponovat reče, da si pesmi izposobi neko obliko, da si izposobi neko potarnice, ne. Da je to pač to enostavno, pa da nekaj greš in zapiš, ki so ne napisati. Take pesmi, je vsakič, v bistvu vsaka kritica, če še toliko, da ti bi uporabljen, ki se muška ne, jo je napisal Jožef pač Škof. Ja, verjetno je Jožef Škof pač posodo, potem pa še to posodo pravo stvar ubitne. Ja, ampak če posodo narediti ni lahko, ne? Vse ja, je ni, ko jo narediš, jo pa je vse zbaz. Ja. Mhm. Jaz imam sam še predlog, ne, glede na to, da se tudi među njihovost oziroma revi. Mi eh, pač lahko, ker smo zdaj na nivoju festivala popravili to tam v rekovaju popravili, ne, ampak eh, vsaj poskušamo se narediti, lahko to zdaj malo korigirali tudi na nivoju revi, glede na to, da ima že spodcem držel popis, pa še nobene pesmi v revijah objavljene, najbolje na tri stopičke, pošte po vseh revijah in enkrat dobimo zdaj še malo občinstva, tudi za uh, eh, uh, eh, avtorja, ki smo ga na svoj odkrili. Spravo, objavili v šestih slovenskih revijah, od Maribora pa do ne vem kje, do Kopra in Ljubljane. Dobro, hvala vsem. Pet minut na pauza, da zajavim vodih, samo resno pet minut. Vsem? Ni zdravo, šest, ni zdravo, če sem kot sebe. Kratka pauza, ko bo bilo po poslednji. Gracias. ありがとうございます。

Ja, ja, ja. Ne, to je za vse digitalizirano. Vse bo Bomo videli, vidim, vidim. Oge, Ja, ja. Okej. No, kao. Mislim, da je zelo zelo pomembno. Vsi smo tako, ne vem, jaz vem, kot sama pripravim, pa ne vidim, ne vem, aha, nekdo je spet sonet, napisal pa sonet, zločitelj, že ne vem, kaj je sonet, ja, Ampak, kaj vi veste, kako so njeno Joana prisotna? Ne, ne, ne. Uh, mislim, da je, prav, da je ta več kot 20 let. Nekoliko so njeno, številko so njeno. Približno. Koliko? No, ne, ne, ne, številko. Ogromno, moje, koliko? Moje, ne, ne, 300, ne vem. 300? Moje, da je. 3000. 3000, to? Prekrasno. Ja, ja. In to čez 100 no, prešernjanskih svetnih vec. Resno, oj, oj, to pa je. Ja, to je veliko. Ampak kdo je naš največji sonetist sodobne slovenske poezije? Verjetno ne vem. Ja. ja. Ampak mislim, jaz sem... Uh,

に兄さん飲み木入れてくにと教えしこつきのmi je bilo bolj, tako da vem, kako je meno. Čeprav, čeprav jaz sem se žena, jaz pišem in zadnji bolj redke nove forme in ne vem, to ni nekaj nekaj, da vem, da se lahko izrazim na še kakoli. Moram reči, da to to so. Ne, ne, ne, ne, ne, mislim, so vplivi Ja, ja, ja. Že tako je to, ne, in potem piazza Perché per altro ne avete assolutamente perseverano della dai moram hazin на таирянский вечер гатимала. Какой лишь Что там нужно делать? No, sì, sì. Non è Shakespeare veramente... Ja ja se je to tako, se poznaš, pa ne veš, kam se da. Shakespeare, Shakespeare, pa se ne da. Ne, ne.

ne se dejansko zavedam vseh omejenih. Torej, omejeni v tem, kaj boš izgledal, v tem, kaj boš napisal. Pišeš besedo, ki bo bolj ujela, ki bi videla, kot besedo, ki bi izgledal. Mislim, da je festival Luška tu za najčastih, ker veliko je stvar stavljenih, ki se pravi, da je zavarovalo slovencov, zdaj sem pa nekaj slišal. Ангина Как бизнес这个标了，Ja tecniche universitarie bibliografia, tecniche, кому се слуша ламента, ако се върне на Добре, не мога да книги за анализ. No, no, Ampak dobro, da bi se hrane jedli, definitivno ogromno, da se jedli, da ste toliko zdravili. Facendo tutto quello. Mi sono stata anche se ne ho trovato che va a cercare. Poi giuro che non vai di vita. Yeah, yes, we love it. Mi do, eh? Piuttosto. Upa, non è? Poi da poter toccare, non mi sa da poter tenere. Come spiega le cose? Yeah ste kakve? Ja, ja, ja. Ne vem, ne bova nekaj političnega izgrava, ne? Ja, to pa je vedno dobro, to pa je vedno dobro. Absolutno, Zdaj bo lepša, ja, še četno moje, pa tudi dva meta. Ne vem, če boš pa mi to è Ja, jaz mislim, da bo il povedala, da je to zelo zadovoljna. Jaz mislim, da, ne vem, da bo zelo, zelo spodbudna, še bolj, kako se še takoli, Veramente capite che dopo esatto. il Le palestre si muovono, eh, sotto il eh, disco turco che si vede in India. Je pri njem hočil slovenski publiki, ker so on makar v Srbiji v Garni. Kaj bi govorila, da ne bi Ne, ne, ne, ampak hočem reči, to so še vse teme, kar smo, to so bruhajo te teme. Ja, pa to. Še petek je prej sina Milane, ampak to je poslovnik. Ja, tako še vedno. Sina. Ja. Če si se vidiš pet. Řekl to Já, jezdíte, jak jsem za vas. Jutro pred grem že na pot, no. sem zdaj čuta, da ne bo večerje, pa samo pogovor, da bom na celem pogovoru, da smo pa preveč jedli, pa moram pa jesti. To smo na vsi preveč zavlečljali. Ne, zelo fajn je bilo, da je bilo skozi. Sì. Uh, mi è sembrata to poskrovnost ste se djetu koja se gledala, žena je baš častila neke vijoličke, neke glamalične, kako taj budem možno reći, da, stoično. Ona se je hvala da ne budu

Na questa magia, una volta che ci zabili, Pamela, nam się projektuje wytrwale. Dobra. Za to, co jestem widzę, usiedli w tym samym Trzeba skończyć się tą Ok, uh, di morte, dove sei non morto? estilo, comer, eh, né, ljubezen, é, é né, ljubezen. Da je tema não ah, ah, é tem problema, a ljubezen, to ni problem. Ampak moramo que primer Jesus uh, stvari, ki so že a zlajnane. Ampak muito ugotoviti, kaj je res vaš. A vista, kaj je tisto, brez česa vi ne muitas vezes. le tista obleka, ki jo vidite, pa pet mesecev na njo mislite, dokler jo ne vidite. Razumete? Nekaj prečesar vi ne morete dihati. Prečesar ne morete živeti. Je to ljubezen, ampak jaz ne bi pisala. Ne, ne, ne, to nisem ljubezen. Te je pa kera ljubezen je to. A tista, ki je ena za ljubezen, se gleda, kako je kera. Ne, ne, kera. Tista ljubezen, meni osebno, tista ljubezen za vse stvari, da človek lahko na koli vse ti meni zjutraj zgodi, ti si preveč ali pa začne gledati, ti si preveč, da je to naj nekaj največje. Ja, pa je da. Tega je mučno, mislim, to so take ljubezni, ki so, ne, mislim, da mučno mi je verjetno največje, ali pa je to Ja? Kako bi pa dali na policijo? Ja? Um, zdaj sem pač šala, da se šala in kaj. Ja? Zdaj sem dva za čistila. Zdaj sem dva za čistila. In ko boste, ko ste končali na razvoju, kaj delate? Pravo. Pravo? Ja, to je čisti, mislim, čisto druga stvar. Kako druga stvar? Še prišli, ja, tudi upravnik. Vem, to sem si, mislim, to sem si rekel, Este cai vince smete da objavo in se cikli. Vidimo se pesmi zase pisali. Pokazati morate kakšnim ljudem, ki so dobro razložijo, spoznajo pa poslušajo tvoje rekli. Mislim, nisem... não ne não não ne na objavo, ne na... Ne, mislim, nikakor nisem, ne, não jaz bi não že, nisem hotela Ste prazno obžalovali, če to ne bi bilo. Potem te se vedno odkriva, da se pomeni, da je nekaj, kar si človek ne pisa. V vodo, kot tudi da je pesem, tudi pesniška zbirka, ki je na slopu, da plače, veste, če vi... No, vi niste kot da plače, če vi morate jih spremljati, to bi bilo če greste samo na dno banje, pobrat prsta, ki vam je roke palce, da ste tudi plačali. Ampak nisem. Se zato pa je mojca? Kako ja, ja, ja, sem? Eh, ko sem slišal, da se skoraj krikam, da to kam prekost. Ja, ja, ja.

Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, živijo, ja, ja, faksa, ne? Ja, ja. Iz stanka. Teologije si poznamo, od ja, ja, dve leti kasneje se se ja. se poznamo, ja. To je na vides, ne? Tako, no. Ja, no, ampak to se mi zdi sploh prvi leti, ki smo se najbolj tretje zapomeni. Vsa moja generacija se najbolj važi. Tri, mislim da tri atom. Mislite to ne? Mislite? Jaz sem si hotel tudi poslati iz knjižnice, ampak ne, ni, ne, tvoje, ne, po čem gre, če ni, ne, tako da mislim, da še bo. Ja, to mi povem, da tudi ni, ne, tako da ja, eh, sem spraševala, pa... Ja, nekak, ja, nekak že bomo ja, pošli. Ja, ja, ja. Pa spišali bomo pravi. Ja, ja, ja. примерно примере главnim ugovorjem Parizu, ne, če ona ve, da je dobro potica našli, čisto več kulinarnih Да. Не, ну скажи. Thank you.

da bodo to nosi, da se bodo počasi spravili. Motorica še ni, ne? Martin, da so odbili. Aha. Junakine še. Prosim? Junakine, virčne se vidiš. Thank you.

Torej, Nadaljujemo ja, z prvo letošnje kritično mizo. Občinstvo, kar ga še ni upam, da se bo čim prej pridružilo, čaka nas eh, Nina Martine Soldo Krpljač, ki je izbral dr. Brane Senegačnik, tako da bomo seveda tudi njega prosili za uvodno pojasnitev izbora. V tistem Biološkem ekspozeju, ki je bil objavljen že po večeru, sem s veliko potrpljačem pisal na koncu, bolj na kratko, seveda ne za dosto, ampak se je tam vsaka kritika ne za dosto. Uh, in tam sem, če je kdo pač to prebral, kako bi izpostavil tudi nekaj pomislekov, v zvezi s to knjigo, kar seveda se mi nekako mm, ne navadno, da pravzaprav knjigo, ki jo izbereš, jo predstavljaš, potem pravzaprav ne zasvečeš. Zdaj bi pač rad nekoliko bolj pojasnil, zakaj je to in seveda skozi to, kot sem povedal, zakaj sem se odločil vsaj po knjigo ime avtorice je poznano, no, najbolj moram reči, da je nekako široko poznano, da stvari poezije in filozofije niso ne vem, kako nasplošno znane v slovenski kulturi, ampak tisti, ki se pa za to nekoliko bolj zanimajo, seveda je bilo to ime že dolgo znano po prevodih, zelo zahtevnih in vse meni osebno vse po vrsti imenitnih filozofskih tekstov, in uh, mislim, da so tudi ti prevodi bili takšni, da so se oblikovali ne samo za natančnostjo, da je čisto tehničen, pomenskem smislu, ampak tudi v nekem širšem jezikovnem smislu. Skratka, da so tudi ob preciznosti tudi zelo verljivi. Um, ne bi bilo dovoljeno tako reči, da so spremenili nekako naravno slovensko. Kar pri prevajanju evropskih besedil, eh, vsaj po moji izkušnji, to nikakor ni pravilo. Ehm, v Sloveniji. Zelo veliko besedil je, pri katerih tudi že po knjigo odpreš, da niso sestali v slovenščini, že približno veš, na katerem besedil so tu pa je bila stvar zelo drugačna. No, in zato sem bil seveda zelo presenečen, ko sem bil v Oke, pesniško zbirko s naslovom Tepljač. Um, ehm, po drugi strani pa seveda to presenečenje ravno zaradi te očitne afinitete do jezika, da ne bi bilo Zdaj, um, je treba povedati neko rečeno stvar. Ko tukaj kritiki diskutirajo najvidnejše eh, pesnične uh, zbirke v kompozicijah, je rečeno, da naj bi izbrali tri kritike, ki da mnenju prvne eh, pesnike, ki po mnenju kritikov izstopajo morda v negativnem smislu, kakorkoli, skratka najvidnejše zbirke, je seveda zelo težko izbrati pri takšni količini zbirk, kot jih vsako leto v Sloveniji Jasno je, da eh, nobeden od kritikov ni natančno pobral vseh 200 in še ni, ampak da se odloča tukaj tudi po nekaterih drugih poberku kriterijih, afiniteta in tako Tisto, kar me je pa predvsem nagnilo k sporu eh, te zbirke, je pravzaprav bil nek svojski besedni ritem. Pesmi v zbirki kot prijač so, kako poveže tvoj naslov, pesmi v prozi. Ampak jasno, da vsaka pesem, kot pesem v prozi, mora imeti svoj ritem. Jaz mislim, kako kot so nekateri uh, že veliko predpovedali, da mm, je tisto, kar je pravzaprav prav osnova poezije, brez česar poezije v resnici ni po ritem. Jasno, da ni nujno, da je ta ritem eh, strukturiran, razvidno, metrično, ampak je lahko popolnoma enkraten v vsake pesmi, ampak mora biti. Ritem je tisto, kar je način življenja v pesmi. In ritmična ne bom rekel razgibanost, ampak neka posebna energija, ki se je taka skozgovitev teh pesmi, ki je bilo tisto, zaradi česar sem postal na nek posebej. O čem mi predvsem govori ta? Govori mi o večnih premenitih posadnjenosti človeka, ki je te pesmi napisal, oziroma o njegovem notranjem doživljanju same sebe in sveta, ki bi ga najbolj opisal s temi besedami. Plemenita osamljenost, neka svojska trpkost v doživljanju življenja, ki seveda ni nikakršna lamentacija, nikakršna tožba, ki je mm, v nekem smislu tudi zelo obkladana, v dobrem smislu besede, notranje disciplinirana. Eh, iz česa ravno izvira ta občutek plenenitosti, notranje iz, eh, kako bi rekel, notranje izdelanosti, če smem tako izraz. Eh. In ta država se mi ki je zastrela se na tvoj zelo netipično za ponavljajočo desniško čeprav posebnost. Pesmi v tej izbirki eh, sicer bi rekel, niso zelo, zelo močno individualizirani. Vsaj jaz sem jih tako prebral, da ne bi mogel reči, da so se mi eh, Pense mi veliko bolj intenzivno kot v knjigah. Vse so si v nekem smislu podobne, ampak tega sploh ne mislim, da se vprašajo ne ja. besede. Skozi njih se pretaka ritem, za katerega imam vtis, da je ritem enovitega in pristnega preživljanja same sebe in preživljanja sveta. lahko pa bi seveda opozoril na nekatere posebej izdelane pesniške podobe, ki so podobno kot velika tudi eno od, um, eden od elementov ali eno od prvin poezije. Brez podob sugestivnih, jasno, uh, izvirnih podob si pravzaprav življenja poezije v pravem se ne moram predstaviti. Tu so potem tudi posamezni misli, ki so včasih blizu nekakšnim virskim izrekom, eh, ki so ravno tako sugestivne. To niso podobe, recimo to so deli pesmi, eh, zgoščeni, zaostreni v misli, precizno misli, ki pa hkrati nosi v sebi moč čustv, moč tistega mm, hm, liričnega intuitiva. No, in če bi sedaj se dotaknil tudi tistega kritičnega pomisleka, kako bo zdaj na kakšen način tako da rečemo, le traktacijo, nekakšen preklic, ako se dopolnitev tiste kritične note ali še bolje njena pojasnitev. Zdi se mi, da mm, je mogoče kontekst teh eh, lepih podob, takih sugestivnih podob in dosti kot posmolivih misli, morda nekoliko pregost ali preobširno. Da bi podobno kot smo že prej rekli, čeprav so zelo, zelo, zelo drug način, zelo drugem smislu, vse gre za poezijo, ki je zelo drugačno od tiste, ki smo jo, o kateri smo govorili prej, ki bi se, torej, da bi se dalo tudi te pesmi nekako še izcizelirati, še izpustiti, še um, pravzaprav napraviti ali pa napiti še počnejši irskim nabojem. Napraviti še bolj prosevne za tok irskega doživljanja, ki ga avtica stvari in um, Jaz bom skušal zdaj pokončujem to, tudi narezati na lasno skušno v tiste, ki so spregovorili, da je pesnik, ki bi skušal biti empatičen s pesnikom, pesnico, tudi priklical en spomin, ko sem svojo prvo pesniško zbirko pripravljal in sem jo vnesel k daljnim uredniku in držav, da sem bolj zbukaj na Mikoviču, da je bila to tudi ena prvih stvari, ki je sugeriral v pripravljanju. Ja, to je se lahko, to je se lahko prepraziti. Mogoče, mogoče, da še deset manj, Skratka, tudi kasneje, da je s drugim ljudmi pogovarjal, z Janom Bernikom, s Karim, tudi Peskom, da recimo. In so šle njihove sugestije v podobno smer. Jaz s tem seveda, da ne bo nesporazuma, ne zagovarjam nekako še za minimalizma. Meni osebno je minimalizem pravzaprav uvek prek. Pravzaprav ne maram pravzaprav te mrzle discipline, ki jih imamo. Ne gre za minimalizem, ampak gre za pravzaprav neko držo, ki jo mora vsak tiše sam v sebi vzpostaviti. Tukaj se seveda tudi ne da noben posegal od zunaj v resnici narediti, vsaj ne plodni posegal. Ampak je to, kako bi rekel, stvar boja, ki je sami sami sami.

mislim, da psihološki dovolj pomoči ljudi, ki moče lahko danes začnemo kot občinski misli. ko sem pogledala to knjigo, sem se vprašala, kakšna je psihologija zavesti Martina Solna. Aj ona je racionalna ženska, ali je intuitivka, tudi introvertna je jasna, tudi se nam osa. Namreč, zakaj se to sprašujem? Sprašujem se, če je tako ta plač, ki je za mene absolutno rinka, eh, če je tako ta plač v takih vzniki, pa kakšni je njena svoboda. Če je omogoče, eh, spet ta socialni ambient, v katerem smo že individualno, pa še bomo, me frustrira. Če ona mogoče ne potiska, čisto običajno, ne potiska enega dela, enega dela sveta. Uh, seveda, uh, lahko rečemo, da je uveljavljena prevajalka, odlična prevajalka. Uh, kot ste rekel, hrane, ki so to izjemna besedila. In jaz sem se, ko sem to pravo vprašala, če morda ni, uh, kljub temu, da filozofija pesnici zelo leži, da je pisala na kožo, ne? ampak se vprašam, če ni filozofija vzela za palca, kar se tiče poezije. Če ne bi ona več svobode in več zadoščenja našla v kakšni drugi formi. Če ni mogoče to, če ni ta filozofija, ki gre v to uh, liriko, neka, neka varovalna barva v tem svetu, kakršen zdaj je. Ker danes biti odkrit lirik je zelo nevaren. Kritiki so barabe, prežijo. E eu sou Estamos, e eu sou para lá, o Cristina, eu sou para lá, os primos de Sido, Goras da Cutiana, Chicha, za pesničko zbirko, ko je že naslov? Zapomni vam. Mislim, da en človek, ki sicer deklariran tudi prevajalec, nam reka, da je filozof, ampak prevajalec filozofije, ne, ki pa je iz svoje pesni, pesniške prakse, tudi prikriti lirik, ne? da se upa on skočiti na neko liriko neke ženske na tak ciničen način, je to zame perverzno dejanje. Jaz ne vem, kako bi to prenesla, če bi sem to bi prenesla, se sem že v življenju marsikaj požrla, ampak uh, prav v tej pesniški zbirki sem se prav skozi s tem ukvarjala, ne, uh, Veš, če te ni svet, okolje, prisililo v to, da si ti izbrala to, um, to nenevarno obliko, to besedno popadljivo obliko, kjer lahko samo nekako pokapljicah to svojo ljubino ali zvezno do transcendence, eh, do neskončnosti in tako naprej, spravljaš v neko stvar, da te noben ne bo udaril, da te noben ne bo udrinil, ampak s tem, da te ne bojo uničili, je boljš mogoče, da ostaneš malo bolj na robu, malo manj, manj upadljiva, ne? ampak imam vse čas občutek, da ni to tvoja prava duša. To, recimo, to me je skozi in kar naprej ubira. Seveda, če pustim zdaj uh, pesmi in pogledam kazalo, naslove pesmi, на шлане светотайна лирика. Полен мен. In uh, od zvezdnega neba do so vzeli divje pravice, nekopališča, prepovedanega sveta, jagne, uh, eh, spoznanje, kje so boje. Seveda, če je kje kakšna osamljenost uh, zaradi zaradi eh, premale prisotnosti transcendence oziroma realizirane transcendence, da je mogoče biti vse, jaz vseeno tako, kot sem prej poskušala prebrati tega, ki pa plača, priznam pa, da je te pesmi zelo težko dobiti na glas zelo se moraš koncentrirati, če hočeš to vrati in to je nekako mišljeno, da se bere tiho doma zase. Ehm, ne bom rekla, da je to tako težko vrati, kot romane, ehm, bugove romane, ki bi jih mogoče on sam lahko nagledal bral, pa še mogoče z eni gralcem. Ne samo zato, ker ima red obraz, ampak tudi zato, ker ehm, kar uživa v tem, kako tvori stavek, kako zelo uživa v tem, kako napleta ta stavek. Potaplač, po katerem je tudi zbirka dobila ime. Svetlo zeleni otok od gledina. Nikomor izdana radost skritega neba. Zabitja, ki spolzijo med prst in mrež drugam, prestežna, rešena. Tokovi izdihujejo mehurčke z obrisi v globinah pozabljene postave sveče. Plavut za plapolav se potopi, poplazi svojo svet v spominu drugega. Iz jeklenke za hropo zrak, mavrični kolobar odskoči kot v začudenju. Nekdo prenaša s seboj na hrbtu odmerno v čest, prihet na stekleničko odteklega življenja. Gib ne doseže hitrosti jad v smaragdnem loku razpršenih iger. Zelo bi ti želela, da udrineš vse, kar je uh, kar visi tukaj iz vrha dol in iz leve in desne in raste v gospod gor in si rečeš, me nič ne briga, jaz imam svojo pot. Ne glede na to, kar se bi zgodilo. Kar... Torej, tudi če te potem aretirajo, ki si nekaj poseka na je vse en. Važen je bil, ti zase posekaš in da narediš tisto, kar si zamislil. Lahko se pa seveda popolnoma motim, ampak uh, morda me v moje zmišljanje nagiba tudi to, ne, ta, ta, eh, ta, vse, ta vse splošna negativna uh, obravnava lirike in tudi to ne vem prav dobro. Ne. Če beremo nekje v javnosti, kot uprave se mrače, je vse v redu. Uh, če pa neka, neko podobno vzdušje, oziroma neko, neka, neka želja, ne, prej smo se pogajali z avtobusom skupaj po lepi, po lepi, po tej lepi, po lepi pokrajini, sem spet rekla, ne, jaz pravzaprav ne vem, a je lahko kdo pesnik, če nima relacij z naravo, a lahko sprav gre vase, če ne vzpostavlja relacije z naravo. Zdaj, seveda, lahko je narava podzavest, tukaj je pošala meni. Ja mislim, da je narava samo to, to kar si pač predstavljamo kot naravo, kar vidimo s očmi. Pač uh, ehm, ampak uh, ehm, nekako ja, si ne smemo dovolj biti, če hm, recimo meni velikrat uh, ehm, tudi moje verze rečejo, ne, da pač pišem v vrtu, zato ker tam neke silnice nastopajo. Ampak, vedo, vse, če pač en človek ni česa ne vidi, se je isto za druge stvari, pač ne vidi. A veste, ampak jaz izmerom dam, eh, se nekako tolajim in si rečem, uh, v končni fazi imam še izmerom kvantne fizike, oni govorijo o Bogu če pesniki noče več govoriti o Bogu, ali pa umiriti. Pa če mi nočemo več govoriti o duševni realnosti, o duhovni realnosti, če vidimo samo zmeren steklen kozarc, ne pa tudi duhovno vino v njem, bojo že počasi prišli tudi pesniki, ki bodo to videli. In če so zdaj med nami že te pesniki, ki to vidijo, lahko prosim, da jih vzamejo pravico za to besedo. Ja, um, najprej ne povem, kar ste že kolega omenila in sicer po lirskosti, da me v bistvu ta pot naslov potapljača pesmi v prozi in koliko bo. Um, ker te dejansko pripravi, da boš bral pesmi, ki imajo prozno, eh, ne samo sestavo, ampak tudi, eh, tudi notranjo konstrukcijo, pa dejansko se ti ta, eh, to pričakovanje razblini, ukoliko res dobiš lirskost. Kar seveda ni nobena, nobena slabost, da se razumemo. Ne? Um, pa bi v tem primeru rad opozoril še na eno stvar, In se sama konstrukcija te zbirke, ki se mi zdi, da je tista, ki daje um, celotni zbirki nek smisel. In sicer, če si gremo pogledati, seveda, um, naslove ciklov v pesniški zbirki, ki so verjetno tudi zavedno postavljeni zelo biometrično, na 10 pesmi na cikl, valovi, zamahi, vrtinci, jate in razbitine. Um, gremo seveda iz površja proti globini, Uh, skoraj kot bi hotela pesnica, vsaj to je moja domneva v branju, um, prizarjati pot, pot apljača, se bojim besedo pot, že v, v, v besedi sami, uh, ki jo pač mora ta pot apljača praviti, da pride do globin, kjer ko išče odgovor na ta spust v, ta, uh, v to globoko modrino, In odgovor najdeš, ko pride do razbitin, se pravi do prave resnice o sebi. Um, zato, ker dejansko vsaka človekova pot, ki je iskrena in je introvertna in je pravzaprav uh, pot iskanja resnice o samem sebi, se začne na površju, na valovih in konča v globinah, ker se srečamo z najbolj ubornim delom sebe, s tistimi razbitinami. Um, vrlina, ki jo, najdemo, tudi, ki jo najdemo v teh pesmih, je pa v tistem trenutku, ko se potopimo, ko moramo zadržati dih. Včasih imamo občutek, da ob branju, ki je seveda notorje, kot je leta omenila, eh, bravcu zastane dih, seveda, verjetno ti si notranji vid, s katerim bi poezijo bereš, ki zelo lepo ponazarja ta trenutek, ko se potopimo v morje, v globino ali konc koncu vase. E, in to iskanje globin, ki rodi bolečino, e, oziroma išče, pravzaprav išče odgovor in dobi bolečino, e, je včasih strašljiv pogled potapljača, ki išče odgovor v globini in najde razvijek. Uh, in isti občutek strašljivosti prihaja iz določenih verzov potapljača, kot da bi uh, včasih se potapljač zavedal, da išče v globino, ampak da je globina tisti smisel, ne pa iskanje. Recimo, par verzov iz pesmi Spoznanje, to da življenje ne pozabi svojih hran, ali iz pesmi Pravljica, za besedami vdaje ti te da v tišini odzete, ali iskajna, spreminjam se v prah, brez tega. Ali zvezda tega neba. Ne bo obdajal usoda, kot vse gole v njej duhova. E, pravzaprav me najbolj nagovarjajo zadnji verzi posameznih stic, e, ki se prikazujejo ne kot flashback, ampak kot forward. Nekako. In e, včasih sem se v branju znašel v vlogi, e, mislim, videl podobo bralca, ki je, ki je človek, ki plava v neki globini. In je uh, celo v fantastičnem občutku simbioze s tem morskim dnom, ki ga vdaja, s to svojo notranjost. In tako, konec koncev, je tako prav, ker smo psihofizično enobite osebe. Uh, in se tudi v pogledu na razbitine, ki so na koncu, oziroma ne, na začetku, eh, na začetku so razbitine, čeprav jih avtorica postavlja na konec, ampak na začetku dobro so razbitine. Um, začuti, da je bilo vredno preplavati, ki so dolgine in krik do razbitin, uh, eh, ker uh, pravi sama v zadnjem, v zadnjem verzu, so to prihodnosti za upanje še pet ostalih. Tista pesem, ki, ma, ki me je pa najbolj nagovorila, je pa pesem, ki je konec koncev prikaz tega, kar se mi zdi, da je sporočilo eh, potapljača in verjetno tudi pesništva eh, Martine Soli. In sicer je pesem Notrnja resnica, eh, ker o notrnji resnici govorimo, ko iščemo vse eh, razvitine, ko iščemo globine. Um, bom zaključil s, s tem to pesmijo. No. Na mesto zazidanih vrat, rešet, jeklenih sten, razdaljam in krikom zmeva. Z glasom, ki drhteč zapušča grlo, se vrača k sebi rešen, rešeno in ujeto, sporočilo skrajnega pomena, kot vsakdanja pošta iz njegovega naslovnika. In stisko, v drobnem intervalu podvojeno, s pečatom neprehodne snovi živo samo glina svoda, razpetega med samobojem. Tudi podlago drugačnega razpleta zaznamo v sebi. Nekdo prestreže let mrmranja čez svetove. Razumevanje poveže glas z izvirom obmedelosti. Odprla so se tiha vrata in tamo nekje. Vstopilo skozi nje samo v trn. Thank you. Hvala vsem trem. Z nami je tudi avtorica Martina Soldo, ki bo pa seveda prosila za kratek komentar ostanka te knjige, kratek komentar iz rečajno do knjige. Ja, mislim, hvala lepa vsem trem kritikom. Ehm, Moram še pač nekako te besede predelati, vse to, kar sem slišala, da je uh, v zvezi s svojim zbirkom. Uh, v bistvu je niti ne vem, če bi znala pojasniti, kako je pravzaprav do tega prišlo. To, kar je v Pripjavšu, uh, eh, to, to je nekaj, kar je mene predavljeno. Čeprav se mogoče vidi, nisem zavedala. In na določenem obdobju uh, je, uh, me je začelo zelo močno držati uh, in sem to morala zapisati. In v tistem, ko me je tisto držalo, uh, je mogoče obstajala tudi po eni strani neka. Uh, uh, Se je odprla neka notranja muka, po drugi strani pa tudi neka uh, uh, obljuba, mogoče tiste osvoboditve ali pa svobode. Uh, In tako da med pisanjem lahko rečem, da se spominjam predvsem tega, da sem precej trpela. No? Da nisem pisala um, uh, z, z, z nekim občutkom, da se nečesa osvobajam, ampak je to pač. Uh, stremela sem pa k temu, ne, kot da bi. In v bistvu, potem, ko me je pa to spustilo, sem na nek način. Uh, uh, ostala pač sama s temi besedami, ki se zelo težko uh, vračam k njim in uh, zelo previdno, uh, skoraj si ne upam knjigo odpreti. In, uh, tako, z eno, z eno posebno, ne vem, občutljivostjo, no, um, pristopom k temu po eni strani je del mene, in uh, po drugi strani je nekaj, kar se je mogoče tudi izjalovilo, ne gotovo. In, uh, skratka, predvsem ta, ta, uh, to je zdaj nekako uh, tisto, kar, kar, uh, kar se mi. Mogoče tako posrečno, kot je bilo tukaj noter, oziroma nisem uspela uh, zajet eh, na tak način, kot sem čutila, tisto me zdaj nekako opominja in si, eh, sem kritična no, do, do knjige. Tako. Eh, hkrati pa imam občutek, da je moja. No, tako. In da sem naredila, kar sem mogla. No. Mogoče pa še komentar? Nisi smej. Glede na to, um, da je rano, oziroma tehnično, da je kritika, da je kritika, da je kdo izbral, um, vedno za pove, da se na glas napisao neko, neka poezija, ki bi se brala ljudi doma, ampak v bistvu prenavljata več predstavitva in moj temni gledati, da bi omenil, da bo pride do izrazi, ki se mi ga zverjalo, ali pa mogoče, da bi se še bilo tako, da bi se brala ljudi. Zdaj ni problem, da se, baj, da se berejo lepo, problem je, da se berejo težko. Ampak ste jih lepo prebrali in jim pomagali. Se težko ne grdo. Na hitro, da je šel in sem jaz zelo na tekmini je sport pogledati in sem jo preletela na hitro, da je sem zelo sem izkušen. Dobro prebrala, pa tudi na tekmini, na mesmu, da sem jih hitro prebrala, moram reči, da tudi sem glas lepo učil. Desculpa. Рейд просто на тези личности се уменили да бъдат Семейна биега kada se škola. Ja sam popolnoma različna, da če vsi se zdaj učijo predlagane nam pesem, da boste si popolnoma predstavljali celotni odlis, vse, kar je pesem skušala povedati. Koliko so? Z veseljem. Imam kar tako, da pljača. Ja, ampak ta je tak, da... Gremo še kar šele drugega. Ampak ne bi se. Takako. Zahrnjuči. Bude najna. A meš ti tako izbrano? Ja, v bistvu meni pesem erotika, da vam še eči. No. Tako da pomoč. Treba še izbrati, ja. Prelikuje mi telo, telo me obdaja, najava na zločnost. Obdaja me kot odeje dragocene svesnosti, oklep zaprte rane, pričakovana trdnost druge. Bela zastava iz kože, zlate pege otroštva, Slovenija prezorčistva. Svet. Zdrobljeno me znati zdani, kot me tul med prsti odeči. Tudi o meni je spremenila podobe igriva sila pred modnim zrcalom. Zaživelo je in potonelo. Zaznamovano z roke utelešenja. Lahko ne bo bližine. V četirih ga ni v srcu Želelo je pripadati v smutku dihanja. Na pravi klice so kralo zanimivo ime. Pred koncem in po njem samotno, neizgovorljivo. Telo, kot brez opore se da, visoko. Jaz menim, da nekdo, ki zapre oči, ki nekaj takega sliši, la sera con un po' non ma pensare anche a lì proprio difesa un po' un Ditinatore vuol dire che sono un po' una bene, però ho visto che va Ieri sono visti, mi sembra che stare si dal coinci da tutti i sottori con la mia buona. Mi ricordo, diskutiramo zdaj na hitro, neto, da je ta občutek težavnosti, ki ga smo tako srečali, lahko pri branju te pesmi, je prav v pričakovanjskem, v horizontu pričakovanja pomeni, da se pesmi prav. In jaz, ko si te liričnosti ne pričakuje, pa potem išče nekaj drugega, pa ne najde tistega, kar išče, oziroma išče v svojem obzorju ali obzorju tega, kar na knjigi piše, namesto da bi iskal v tekstu oziroma v tem, kar je avtor sam. No, zdaj, uh, ena taka stvar, no, na, si da hrati tudi piše, da je istiska desnitev, pa njihova, ne. No, Mislim, ne vem, ne vem, ne vem, se tega kako tako že. Ne vem, no, mislim... Se prav, je grozno, vse. Moja pojma je dejstvo, da na, neka, na neki knjigi nekaj piše kot pod naslov, hoče pomagati pravcu k pristopu do teksta. Ja, če bi o Da Vinčevi šifri, recimo, ki, je, ki jo vsi poznamo, ne pisalo, da je roman, verjetno bi se še, oziroma, ker niso ljudje prebrali, da piše roman, so zgradili celo to teorijo. Pa ni bilo dobro. Mislim, da je to dobro. Moje pa ne. Ja, pač bi rada predala jaz strinjanje, da Gotovo, če je nek podnaslov, um, je ponavadi zato, da se mi je na mestu, če je. Ne? Ampak vemo, da uh, se dogaja, da dosti krat uredniki ali pa založbe um, pač sugerirajo za kak podnaslov in ne vem, ne vem, kaj je v tem primeru. Uh, v vsakem primeru se mi pa zdi, da je um, gotovo odveč in da uh, prozaičnosti tu ni za eh, tisto, kar bi se z vama strinjala, težko brati, je morda zato, ker resnično pričakuješ tudi po zapisu, eh, mogoče manj nekih rodiniških metafor in tako naprej, in je težko brati samo verjetno iz te predpostavke. Drugače bi se pa tudi strinjala um, s tem metinim um, predpostavljanjem, Ampak jaz ne bi tako neki psihološkega, ampak bi čisto izbralskega stališča, oziroma kako se me te tezi dotakne. Um, ehm, čutek imam, da, um, da se, mislim, da se virska subjektinja, če tako rečem, um, ehm, zastira. Kot da mi, mislim, kot da, um, kot da mi ne pusti zraven, ali pa kot da me Medtem je to, kar je potem kolegica omenila, eh, z neko atmosfero potegne nekam, ne? ampak sem pa dobila nek drobec, tako zdaj se mi, da sem spet imela občutek, tako kot ste rekli, ne, kot ena pesem in tako. Zdaj sem pa to iskala, da sem se tako spomnila, čak tudi so pa eno pesem spomnila, da mi je tako ostajen drobec, ne. In to je iz pesmi Molčeča, zato sem vprašala, katero imaš ti izbrano. In to je en prizor, ki gre za res, mogoče najbolj tak prozaičen prizor, ampak je meni blazno močen. Pa ne vem, jaz ne bi brala, lahko bi prebrali samo tretje, ne, no potem opaljozno, ampak včasih se da avtorjem vedno zaberejo svoje verze, ne. Največ hočem reči, da tukaj sem je zadela, da tu je pač par drobcev v, v knjigi, mislim, takih, ki so pa morda res bolj fotografsko ali pa filmsko prikazani, ne manj samo občutje, ampak meni je totalno moč prav po občutju. No, gre pa tako. Odmikaš se z grlenimi spedi. So tem, ki nas proti zabijo misli. S obrazom, prislonjeni očiti, slediš preskokom čarobne žogice. Pokažeš mi belo dlan, v trenutku zvedavosti, iz tekla, kot bežni znak iz sanj, kot bežni znak iz sanj, pardon. Tako, mene je recimo ta prizor popolno posuno. Um, in um, morda se mi zdi tudi bolj razvezan, tako, sem um, uh, jezik je tu bolj razvezan, manj nabit in meni se ne bo odgovarjal taki del, no. Eh, to pri zastiranju je pa tako, da to lahko mi, bralci, opazimo, ampak avtor že ve, da je to tako podane. Pač, taka forma je verjetno vas izbrala. Ne? Mislim, poiskala, da se taka forma drugače, verjetno ste mi dali se pisati. Kaj pač? Ampak ja. to je nekaj predstavitve, da se bila gre za uh, pač, subjektsko se ukvarjam s filozofijo in je zdala prvene in je napisala dvesto v okolici, se mi zdi popolnoma na mestu, da gre za prvene in da gre za pesmi v okolici in da um, se je pač ukvarjala s filozofijo. In to v bistvu pač vidi pač neke napotke in iz te okvire lahko bleščiš, če bi bilo nekaj pomeni. Zdaj, na prvene smo kar na utrinke, da so še nekaj, ki se mi zdi, da če se vse lahko try ja, to answer the Yeah, because they have all the Just na tisti strani sem osmo vemo. Tudi zelo pač čistiti vseh filozofskih artikulim, ki druge nima s tega ljudi. Če sem pravilno razumel. Pomembno pa je tista notranja ljudi.

就前面年终呃，我忘了是多少年前了，不知道了，就是也是，然后呢，他我就不知道是自己做的事情，但是你这个感情呃，虽然那个你你不是什么问题？什么？Ja, jaz bi samo eno stvar še rada dodala, uh, ker je Martina sama izjavila, da je med pisanjem zelo trpela. Nisem si želela prej dotikati tega tiene samo v pomeni tudi v izreku. Eh, Sveda gre pri tem pripravljaču za eno zelo bolečo temo in za zelo duboko in za seveda zelo osebno, ker je knjiga posvečena kot javnje. In eh, eh, to je, kako bi rekla, en, en psihološki dolg, ki se vedno nastane v človeku v takih dejstvih, kakšne so, v zvezi z posvetilom. Ne gre za to, da bi mene filozofija motila v veliki. Uh, eh, jaz bi si samo želela, da bi Naslednja pesniška zbirka ne si bo s filozofijo in bo brez nje eh, bila uh, manj ranljiva, to se pravi, da ne bi bilo samo te šest kamnov, o katerih smo govorili pri uh, eh, Cundriču, ampak da bi nastopil ta sedem kamen, ki te podeli, čeprav je tudi kamen, tako kot prvi šest. In uh, ta, ta, ta bolečina, ta dolg, ta, ta nerazumljena usoda, ki pa jo smo jo dolžni sprejeti, hočeš, hočeš, smo jo dolžni sprejeti, uh, se mi zdi, da je tista stvar, pravzaprav, ki ne samo socialno, ampak eh, jaz bi si želela, da bi uh, eh, potem naslednji zbirki bila možda na desetkrat estamos fora. Vou soltar o seu nosso nome. A gente se reuniu no debate em capacidade a missão do discurso ah, sobre o discurso ah, da data interativa, se mais regiões. Ah, né? É, da data uh, mogoče samo za zaključek, da bom mogoče bolj jasno. Uh, da, da se ni popolnoma razčistilo, da niste dali vse na papirju, tako da se vse s njim niste zaživeli. Uh, in moje vprašanje je, bo, to se mi zdi, uh, na minuto, ali bo naslednja, pa tista res, absolutno, ko boste resnično dali vse. Sam verjetno je

Ja, pa tudi ta svoboda, ne, kako je ta, če se mi zdi tudi, ne, mislim, da se mi zdi, da ne vem, ne, jaz bi, ne, bi si želela lahko reči ta odgovor, ampak ne vem, če se jaz sploh lahko zaželi. Mislim, verjetno, ne vem, se zimano. Vedno pa jaz začnem pesmi, zato ne morete več na vsi predstavljati, da je vedno to težko dejanje, ne glede na... Sedajno tisto, ko se veš, to vprašam. Pozabimo, da se mi zdi, sam ne morem govoriti o vsem, o tem, o vse, ko se sem zaznala po vsej in vse, na vse takšne prebrave. Da pač vso gre za neko predvito značino, ampak kakor še bolje budite, no? Pač nekaj je, vsak jo ima in vsak se чудно и там, че се ги дава облика за повече мащази, да се дава облика външи. Е за те, когато ще се появят и тези дела, и се видят как лично лично. За което е приятно е е, да лично. Mislim, da je to tudi zelo razkratna teza. Zato, ker če je to res, potem mi pišemo vsi samo iz vlastnih kompleksov. bolečina lahko tudi prijetna. Vse je zdaj vse, da je prijetno, ne prijetno, ampak če je res to, ne, potem pišemo iz vlastnih kompleksov. In mogoče bi bilo prav, da se špet no ah, vrnemo ah, na Valentina Cundriča in da se spomnimo moj kozmosa. Ja. Ampak ne kozmosa tako, kot da razmišljamo o smrti zaradi tega, ker je nam umrla mama ali pa oče ali pa pač nekdo in se na ta način soočamo s smrtjo. Ampak na drug način, kot z neko, uh, z neko formo, ki je tako kot uh, jesen in potem pride spet nov ciklus. Skratka, mi moramo, če zdaj samo ustajamo na tej bolečini in jo perpetuiramo eh, do 80 do 92 leta, ne, potem lahko pristanemo na ljubezni to edino, pa na neko objekovanje nečesa. Ne. To že imamo v slovenski poeziji, ne pridemo delati. Ne, ne, ne mislim, da si ti tako mislim, ampak hočem reči, da to že imamo te primere, ampak da moramo eh, stopiti kam drugam, zato da z druge strani ga pogledamo, ker če samo na tej, če se samo okrog te bolečine ne si bo prijedne ali pa neprijedne vrtimo, ravno pomeni to, da se nikoli ne dotaknemo uh, uh, duhovne eksistence same stvari. In osebno, ker bi lahko izrekla, jaz se vedno, vedno znova in znova, ker se ukvarjam s sovjetsko krizijo, se ukvarjam ravno s tem, koliko je te duhovne substance prisotne, koliko je duhovne realnosti prisotne. Zdaj, zakaj je pa treba tako zelo zakrivati ljubi Boga? če jo je nekdo doživel, pa videl. Zato je potrebno tako zakrivati. To je tvoj način. Ja. Zakrivati, da se počuje neko bolj formen, kot je Da se jo zdaj doživlja kot svoje, ne kot to treba. Nekateri jo bolj na, na grob način, nekateri jo bolj na vsakdani način. Ne, ampak biti duhovno, mogoče celo je nekako Vai o país estranho, também deganar a parte besta e fazer uma língua com faixa de vida. Vai ter vagas para orar o nome dos portugueses, fazer que de novas. A gente chegou fazendo isso do Lara, mas era um novo caso, isso né? é procura de criar boletins semelhantes que estocarização de desastres de três estrada. Notranja resnica je to, da je o bolečina pač katarzična, vse jaz podrejam ravno zato, da poezija je, poezija je o zato ker um, čutim, če navežem na izraze, ki uporabljajo svojo eročno moč, vključi psihologijo. Politično soočenje, pa najbrž tudi eksistencialno soočenje, če vključimo tudi ljudi, ki se drugače ne morejo. Jaz mislim, da ravno to je, da se historično vzeto na no, izvor, ne pa izmišljanje toliko o izmerjavljenju času, tudi v prostem letu, mislim, da te ljubezni pokvarjajo vai se pegar e a celebrar o jogo e se mislim da poezija iz tega In še nekaj, ne, uh, se pa strinjam s tem, ne, da je mogoče pač vzeti um, še večjo koncentracijo po same vere pesmi, da, da bi jo bilo pač mogoče vzeti. Ampak to niti ni pomembno, se uh, tekstiška zbirka ni šolski izdelek, ampak pomembno je, da so v njem pač tudi lepi teksti, glori, pomembno so bili teksti. Sploh pa mislim, da ni v te knjigi toliko preveč filozofije, ampak mogoče on še nekje neizanačenosti, katerih tekstih tekstih izdražen. Je pa res, da filozofija se veliko uporablja v sodobno poezijo, ampak kot je nekdo rekel, je to bolj znak, tudi za to, ker je res sodobna filozofija. Hvala vsem, da ste se pridružili. Mislim, da lahko to, da morda počasi zaključimo. Pa zdaj gremo kar naprej na naslednjo knjigo, ali tekmo na ja. pozornici. Ta knjiga, ne? Ja. ja. ja da se zdaj pred nas čas malo vprašal. Naslednja knjiga je Malenka mm, Lebuva Gloča. Predstavljajo je pa po dr. Bart Lange. Ja, žal avtorica ni med nami. Um, ampak ne glede na to, se mi zdi vseeno vredno, da se promodimo po tej knjigi in da naj razložim, zakaj uh, sem jo izbral avtorico in knjigo. Um, pravzaprav Karolinka Rebula je bolj znana kot eh, psihologinja, pa kot pesnica. Eh, njena knjiga Blagor ženska mi je doživela ogromno ponopisov. Ehm, kot pesnica se je pojavila prvič eh, leta 1983 s Tencem ščit. Izbral pa sem jo zato, ker predstavlja recimo edino pesniško zbirko, ki je lani išla mm, Slovenci v Italiji. Uh, Hotel sem tudi mm, na ta festival prinesti uh, eh, pesnik ali pesnico iz logov, iz katerih prihajam, pa se mi je očitno sama izbrala Linka Rebura, ker je edina. No. In, uh, in se mi je zelo vredno jo predstaviti tudi zaradi uh, nekonvencionalnega pesničkega jezika, ki ga uporablja. Um, kamor pravzaprav vnaša lastna spoznanja iz globinske psihologije in spet smo tam v človekovih globinah, med drugim je avtor za tudi knjige Globine, ki so nas rodile. Um, in skuša v tem smislu zarezati nek, nek um, ja, pač narediti neko zavezo med svetom človekom in notranjostjo in svetom človekove zunanjosti. Oziroma, ni vedno tisto, kar je človek zunaj, tudi tisto, kar je človek znotraj. In to se kot, um, kot profesionalka v, v, v, v analizi globinskih doživljenj človeka pri ja, Alenki Rebu lahko zna tudi v poeziji. Uh, ko jo beremo, imamo občutek, da sega v intimo vsakega izbeka, vendar ne, da bi to delala nasilno. Uh, ehm, kakor piše na zavihku, odložiti vsa bremena, pustiti prehcem na dan, odkriti odrešenost, ki ne vzdržati. To je dejansko cilj človeka, ampak istočasno cilj njene poezije, ki približuje človeku to željo po, odrešeno, po odrešenosti, po pravzaprav potem, da bi zaživel polno življenje. In dejstvo, da prihaja, da mm, prihaja ta, eh, ta trend, recimo, ne imamo ga trend, čeprav ni najlepši izraz v poezijo, v sodobno poezijo, se mi zdi nekaj pomembnega, ker jo skuša tako obogatiti tudi s, s tem psihološkim delom eh, človekove skrajnosti ki je bil večkrat postavljen na stranski tir. Če že da psihologija in poezija nima da veliko skupnega, ampak očitno opažam, opažamo verjetno, da eh, je psihologija sestavni del eh, umetnosti poezije. No, tudi ilustracije poezija so izrazito, eh, izrazito posrečene in ta rdečka sta barva, ki se vse skozi ponavlja, pojavlja, ni naključna, eh, ker dišijo tudi po, eh, če, če dovolite, sem estetično branje, dišijo po rdečem, pesmi, ali kaj je bila. Eh, evocirajo ljubezen, eh, kar je tam danes, v e, post postmodernem času, dejansko skoraj banalno govoriti pravzaprav je banalno, če pomislimo, ampak konec koncev, kaj je večina torej ta svet, kaj je večina po vsakem svetu, da se če ne ljubezen, do česa koli, morda tudi do samih sebe, ampak večina nas naprej, edini motor tega življenja, tega sveta. In um, ta prava potreba človekova se kaže v poeziji Linke Rebula, tudi iz naslova, v naročju, potreba po varnosti, po sprejetosti. Um, ki jo človek tega sveta, kako ga doživlja danes, eh, dejansko ne pozna več. Um, pravzaprav išče tudi, če, če vzamem nekaj verzov, um, išče tudi otroškost v človeku. Tu hočem zaspati, jutri, šele jutri bom zrasla. Vse v pesmi je pridi še zadnjič, mama. Vsakdo izmed nas, vsakdo je sin Boži, in potem se rodi kot človek. Um, konec koncev predstavljajo te pesmi neko, um, neko ciklično ponavljanje, ki pa ni tragično. Ciklično ponavljanje človekovega življenja in iskanje tistih osebnih in prav potrebnih vezi med človekom in samim sabo, med človekom in sočlovekom. Eh, tudi podobe, eh, ki jih uporablja, so zelo pisane, vsega v klasičnem mitologiji, vsega v svet pravlji, vsega v evangelije, eh, v Biblijo nasploh. Včasih imamo tudi lahen občutek nadrealizma, morda tudi zaradi ilustracije, samo ilustriram z

mislim, Bog je oziroma s takim rdečkastim eh, marsovskim skoraj primihom. Uh, eh, volk naj jo preberem tudi kot tisti del sebe, ki ima nekaj volčina in sicer željo po, po življenju v tropu in sočasno pa po, eh, po individualnosti temno, zasoplo nebo je ledno na bok v težkih sanjah. Moj pobegli volk se vrača. Severno sjeno zenica. Samo tako zna trpeti, da grize in tako se hrani z moje roke kot takrat. Moram govoriti s teboj in obdolžiti volk. Samo z rosnim gobcem se te dotaknem in moje ležišče je tvoje. Pod rdečo luno se ljubim vam zabavski koži in se še obliški na srce. Eh, svet obnosov samim sabo je svet obnosov in svet odnosov z drugimi je svet odnosov, ki ga je iz te zbirke. In uh, mislim, da bi... Uh, mislim, da spada v, v ta izbor nekako, kot sem že povedal, uh, v član je bil objavljen v večeru, da uh, ne jemljem ta svoj izbor kot izbor najboljšega, ampak kot izbor tistega, ki mi je izmed tega, kar sem uspel prebrati, seveda ne vsega, kar je to človeško, mislim, da ne bi mogoče. Uh, tisto, kar mi je najbolj nagovorilo, pravzaprav, ki se je izbralo samo od sebe. Tako se je Alenka Rebura izbrala samo od sebe, ne samo zaradi neke geografske značilnosti, pač, eh, krajovne značilnosti pesničnega izvora, ampak tudi eh, izrazitega noguma, ki ga s to eh, svojo profesionalno psihologijo uporablja na cesti. Hvala, Zelo lepo je, da se vam da to stvar jaz se z večino povedanega zelo, zelo strinjam. Um, se mi pa mogoče postavlja eno tako načelno vprašanje v zvezi s to poezijo. Ja, razumevanje poezije, da ja. se izključuje avtorice. Um, te pesmi so dejansko ampak velika večina teh pesmi zelo polne izjemnega zaupanja v recimo te močne pesmi. Um, vse skozi je čutiti nekako pripravljeno ali pripravljeno, da je predvsem dovolj, da se človek nekako odpre, da se razrese tega, s čimer ga zasipa ta svet in um, bo zaživel odrešeno nove. Um, to je seveda lepo, so lepo pripričani. Torej, da, da zelo zavidam avtorice na svetu. Da se razume, ni nič čisto pripričanih, ampak um, Osebno, no, mi vendarle v nekaterih pesmih, če ne kuje, nekoliko naivno, nekoliko kot noč zdaj uporabiti, da reče tudi vseh, da ne bi bile prave, ampak počasih že skoraj nekako čutiti, kot da so neko gesno, da človek je skupio, kako kakšen je to. Seveda je lahko, da se to povezi, zakaj ne, ampak um, moj poseben pogled je kot štar, da je ta poezija vedno izrašča radikalno osebnega <clears throat> stika življenja s na svetu. Um, in v tem radikalnem stiku, ko sem slikam svojo izkušnjo, uh, pravzaprav ni vse jasno. Človek niti samo v sebi ni jasno. Niti nima sam um, moči, niti da bi napisal pes, pač tudi recimo po preobrazu odlične zemlje. Uh, zdaj, Platon ima nek zraz, da sociologije s filozofijo, pravi, da je pravzaprav skrb duše za samo sebe, da je pravzaprav bistven poklic človeka, bistveno, zakaj je na svetu to, da njegova duša skrbi za samo sebe, da se ohranja pri življenju. Mogoče je nekaj podobnega reči tudi za poezijo, mogoče poezija in smetnost. Nekaj se si drugačil od poezije, ampak v eh, srčiki tudi nekaj dalje. Ehm, v tem smislu je pač poezija neko, neka oblika življenja, oblika duhovnega življenja, ki pravzaprav stoji bolj sama zase, kot da je v funkciji kakšnih drugih, um, še tako plemenitih eh, dejanja, videojavnosti, če eh, um, Skratka, smislu, v smislu pravzaprav poezija nekako pelje po svoji poti, ne toliko preko vezanosti z um, drugimi dejavnostmi, z drugimi oblikami odnosa, zato so človeki. To pa se nam ne pomeni, da je izločeno od tega socialnega odpora. Poezija je uh, nekako vedno govor o tistem drugem, kar je znotraj tega, kar je kar je znotraj misljanja. In mogoče, torej, še enkrat podarjam, da je to pač slika mojega osebnega odnosa do poezije. In z tega obzorja, ali v tem obzorju, mogoče pogrešam nekaj te um, to vrstne pesmiške, da to pesmiške naravnanosti in pesmiške čeprav s tem seveda nočem nekako reči, da knjiga ni, da poezija ni izredno jezikovno elegantna, razvojna, ujna, včasih primitivna. So pa seveda tudi pesmi, katerih sem bil pravzaprav tudi zelo vesel izbora, dr. Bangla še posebej, katerih pa recimo, jaz osebno najdem tisto, kar sem zdaj rekel, da me nekako ne pogovarja pesniško, pa s svojo razumljivostjo, z izrazom poštevečke, ne moči, katere izkušnje in poznanje je v resnici, to bo lahko ne poročili, kar je v resnici kar praktično. Takšni se mi zdi, takšni se mi zdi nekaj pesnici, kontrasti ena prav. Prazno. Mladim samo morilce. Natrpani v začasnem mezu. Mokri se bo komacati z jajčnega voja. Sled se pederina. Že čupite svoje poreklo tisti sokori mrakom, tisti trebušesti in zaliti in tisti zaležani. Stomoglava praznina vas vreče iz blizna. Razgoda, nesmišlja in brez slovesa se poženete najkrajši let. Nič ni zalegla, tako vedno na tem najbolj zadnji sneg me je premagal. Nimam kam odložiti svoje tožbe. Oglasite se mi kdaj od tam, kjer ste odrasli in mi jim pomagali. Hvala, nekaj. колко съм свидетелка на това албум, се тук и съм изучила мисли до другач, е тук се плеят и като вялата здраве. И хотела да се благодаря и не пилата представената. Помислям, да не раз не иска да благодаря, ами че това е за здраве. Тук аз съм Meni je bila ta rdeča barva zelo pomenska, tako na začetku. Ne eh, razumem, kot barvo ljubezni, kot barvo krvi, barvo ljubezni. Eh, razmišljala sem o tej knjigi, kot seveda v pesniški zbirki pesnice. In uh, pesnice, ki je z zamestva. Zato, ker uh, so več, več znakov samozazilo, ki vse mirno in svobodno uh, dajo te, te rečemo, bližnjske subjektine ali pa eh, Alenkovi uh, bula možnost, da se pač uh, zelo svobodno izražajo tistem, kar misli oziroma čuti potrebo, da se izrazi in pojasni. Imam vse čas občutek, da gre za poezijo maternice, kar je v slovenski poeziji, pesnic, sodobnih slovenskih pesnic v samostojni Sloveniji, pravzaprav ni tak, ne vem, če imamo kakšno slovensko pesnico v samostojni Sloveniji, ki bi pisala iz materice. V najboljšem pomenu te besede. Eh, če si predstavljate maternico kot en arhetipično, kot vino, uh, eh, mehko, medvedno, mislim, kot, kot med, kot recimo arhetip medveda, močnega, uh, pač to, kar je en materinski arhetip, iz katerega veselo padajo otroci ven. <laughs> Eh, a se ne pesnice v Sloveniji sploh upamo počutiti? Kaj še je o tem pisati pesmi in objaviti knjigi? Eh, jaz celo mislim, da smo v slovenski literaturi škrtirali Sašo Vegri samo zato, ker eh, ni bila tako po volji socialno, kot je bila Svetlana Makarovična. Um, jaz sem si izbrala na drugo pesem, ki je zelo deklarativna, da bi rekla. Naslov ima blago ženskam. Um, blago ženskam, ki znajo hoditi kot vile. Zemlja lahko zadihana pod njihovimi rahlimi stopali. Blago ženskam, ki znajo zaslediti nevarnost, izbiliti v temi, da jih sovražnik ne najde blago ženskam, ki živijo v žitnem polju in žanjejo dobre misli za kruh, dolaži človeška srca. Blago ženskam, ki znajo biti selivke, ki postane zrak strupen, krenajo na jug in rodijo na varnem. Blago ženskam s kandlico iz pravljice, ki polen stojijo v pradavnih studencih, pod čistimi slabovi zajemajo nesmrtnost zdravilnim glasom prepevajo neustrašne zible, zdravilnim glasom prepevajo neustrašne zible v življenje, nežnih trebuhih okrogle kot tople marelice v poletni zari. Blago ženskam, ki poznajo čudežni klip, s katerim ujamejo hude sanje. Blago ženskam, ki se spuščajo v goreča brezna, iskati svojo dušo in se vračajo v možgani krili z osamljenimi, z usmojenimi lasmi. So tručiči v naročju, stopajo na vzdolj, po vulkanu, pod obokom cvetnega prahu s poročilom o rešenem svetu. Blago ženskam, ki ne umrejo, samo izginejo, tudi kruh na mizi, nenadoma ga zmanjka, in nihče od živih ni ostal lačen. Zdaj še vedno ne, tako pozitivnega... Tako pozitivne, tako pozitivne materinske figure, kot je tukaj moja pesma, ne. Eh, Težko najdemo, res je tudi, da ima verjetno dvomom seveda, da bi sem imela ona program, da je tisto z mati, ki je črn oblak, uh, za tiste materje ona ne bi poznala. Mislim, da jo zelo dobro poznam, ampak da jo vse ne pripusti. Uh, ker uh, eh, vreten je ta ustrajnostni naboj, te pozitivnostni svetlobe ljubezni, kot en odgovor na nekaj. Kot en, ta, ta rdeča je seveda čustvena in je ljubezenska, ampak je tudi apotropejska barva. Ne. In na ta način se ona mm, varuje pred demoni, oziroma pred zelenimi silami, ki pa mislim, da se jih zaveda, da so. Sam jih pač ne pusti, ne. In, uh, bi rekla, da tudi te ilustracije ne, so pogumne, čeprav um, bi jaz osebno, recimo, če knjigo prej lahko rekla, da so naivne, ampak kaj ne rečem, da so te ilustracije naivne, če je pa lajško ali bi je tako naivna, da se ne more primerjati s to. A veste, pa se ne more enih meril držati, ne, za upe plati. Tako da, um, Mene tukaj pač zmeraj tvega, jasno, da tukaj najdem absolutno, če to primerjam, recimo, z eno tako, ta knjiga predpostavljam, da je uspešna, ne? da jo kupujejo, da si bo udeleženke njenih simpozijev ali pa, pa še vse te, vse veste, kdo ja. ima literarno šolo, ima vedno občinstvo, kdo ima pa psihološko šolo, ima pa še več občinstva. uh, <laughs> skratka, tudi tukaj treba pač malo računati s tem, da se pač ena učiteljica ne bo dovožila ene, ene nihilistične knjige in da rapeno tako se nekako za delovno štivo, tudi nekako. Ne mislim, da ona to igra, sploh ne mislim, da to igra, ker jaz sem poslušala eno, njo uživo in ona je, ona je ena, ena taka mehka, zaupanja vredna uh, eh, pesmica materinskega tipa, res materinskega tipa, ne. Uh, zdaj, kako bo ta uh, drugi pojel, ker jaz vedno verjamemo v to, da je psiha harmonična in da, je, da se na ta fundamentalnost izgnati iz sveta. Ko se bo vrnil, ko se bo obesedil ta pol, v katerem je, čeprav razumem, pravi, tudi uh, eh, dovolj, ne vem, tudi nisem, uh, nisem pri drugih pesmih, ki sta jih uh, moja kolega zbirala, gre na la historiata, pesniški cvijer, kako bi se najbolj pogodila, ker nisem imela časa, ampak eh, bom to naredila, ker človeka to stvar pač zintrigira, ne. Vsekakor me pa zanima tudi njena sestra, ki se tudi ukvarja s psihologijo, ampak pravzaprav manj s psihologijo, ampak bolj, kako bi rekli temu, bolj z magijo in Marijanka, eh, eh, Marijanka. Tri sestre so. Ja, ja, no, ja, Marijanka, ja. Äh, ich meine, es wäre das eine ganz äh, äh, distanzierende, sehr romanische Lebensschau, ja, was ist das Wesen, was passiert, was ich vorhin schon gesagt habe, was ich nicht so spät. Und da pač je njun uh, oče imel veliko vlogo na to, da je pač uh, navdušil uh, eh, včeraj za literaturo. Eh, tudi to, recimo, ne, da je na. A veste, recimo, ta, ta knjiga mene tudi eh, danes svetle, recimo, koliko smo mi v Sloveniji frustrirani za neke stvari, koliko smo, koliko sami potiskujemo neke, neke teme, ne. Recimo, objav pes, pesmi naslovom Sveta noč. Ne. Просто имам си велик предсотка, в тем да пишла да тача, ако не съм с таки на слава на Бога. И съм ще сбърна. А че жене е рано. Че жени сме чисти калини, а пък ти че бил писае да нямаш все мали да не се да купува функционира как, как ще му бъде реакция. Скрака, въобще сме да така No me tardo que ir por cada puerta. Ja, jaz se strinjam, da je tudi meni všeč nekaj, samo nekaj, eh, se mi zdi logično. Eh, misli, ki so se mi začele odvijati takrat, ko je bilo rečeno, da je to pač maternica omenjena, ne. Tako se mi zdelo, eh, asociacijo v momentu, ker se uh, vrgo še vse naprej. Ampak potem sem videla, zakaj znotraj te maternice misliš. Ne? Ampak to seveda ni težaška. Tisto drugo ni težaška poezija, to pa mogoče je. Tisto je maternica ne tako topla, ne tako jasna. Tudi so otročiči, popolnoma drugačen. Ne? Uh, tako da se po eni strani strinjam, ne, ne morem strinjati, da uh, nimamo ene pač sodobne slovenske poezije, pa če tudi je objavljena, vse njene pač narušene pesniške zbirke so objavljene od celovcev, ne v Sloveniji. Uh, po drugi strani pa seveda je zelo močna po eni čist z drugačnimi obitosti. Problematično. Upala bi si reči, da ima učen krise prišel v terminsko kompleks. In Alenka Rebura piše pesmi iz materi. Lovne. To se potem zmišlja, ko je bila tudi pedrana pesem. Smej mi ti vprašati, ni mi bil čist jasno, ampak res mi ni bilo ne gre za neko fiktivno, ironično vprašanje, ampak pesmi, kot ste rekli, pa že nobena ne piše, si ne upa in da da je bo. Če že ne bi upala pisati materinice, takšno materinice, kako je. Je bila ta pesem primer tega? Maternica je specifičen ženski organ, ja, ki se ga zavedamo, ženske pa se ga pa ne zavedamo. To je samo odpiče, ki se hočeš tam nekaj. Ja, ja, ja, pardon. No, in če se dala baš to pisem kot primer, ko razumem. Ampak če se pa dala v bistvu pisem kot primer, pa pač govor maternici, pač na eno drugo stran, ne, potem je v bistvu ta pesem kot primer in treba za nek prikrit govor o maternici, oziroma o ženski nastop, ker je za neko palnico jezika, sem, ne samo slovenskem, ampak vsem. In tukaj uh, pač je velik delež maternice zdrava, izhaja zdaj iz maternice, ker pač gre za neko žensko pisavo in je veliko bolj projekt, kot če bi ženska neposredno pisala o nekih svojih, ne vem kaj, mislim, pač bila čist neposredno ženska. In ravno za to gre. Mogoče moška poezija je dostkrat bolj privlačna in bolj močna, ne samo, ker je številčnejša in bolj eh, pričutljiva, ker je več pesmega, ampak ravno zaradi tega, ker ne govorijo čisto neposredno o, ne vem, o, o faličnosti in tem, ne? ampak pač o vsem, o vsem drugem svetu, ki se jih pač zadeva s tistim, s tistim njihovim faličnim rekom je ženski, ki so mesele, ki so mesele, pač svet in ki ga nekako zaznavajo na nek tak enakovreden način moškemu, so lahko dosti močnejši, kot če bi neposredno z materico oziroma celo iz materice. Ne, hodila sem reči, da se ta ženska, ki piše pesmi iz materni, se zaveda, da ima ona duševni falus. In da je nič ne manjka, ona ni Ona destroidal скажи, с какие мошки пакла. Не, не, не, не, не, не не, не, не, не, не, не не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не не, Не, не, не, не, не, не, не, не не, Česa ne razumem? Ne rabim, da ne rabite, po mojem, reči, da mislim, kukor sem jaz brala to knjigo, ne, ja. ne rabimo operirati z duhovnim falsom. Seveda rabimo, zato pa ne. Zakaj? Pa ne. Samo zato, ja, zato, zato, da ga potiskate. Zato pa ga potiskate. Ne, ampak samo zato, da se sopostavljamo z moškim, ali kaj? Ne zato. Zato, ker pesmi pisamo z duhovnim falsom. Zato. Kaj pa potem s to maternico počnemo? Otroke rodimo. No? Mislim, to pa ima nobene veze. Ja, sigurno z maternico ne pišemo pesmi, zato ker, se, ker je fizično maternica nek del ženske, ki je specifičen. Moški imajo, moški... Ampak jaz sem se prej z vami mislim, recimo strinjala, zdaj kako prej speljujete, pa se mi di, ne vem, malo... Razumem, da se zdaj nastrinjate, pa tudi vem, zakaj ne. Ampak problem je samo v tem, da... Uh, o ženski maternici ne upamo govoriti ženske tudi zaradi tega, ker jo glasno izrabljamo, tudi zato, da uh, določene uh, mahinacije izvajamo z njo. Naj si bo tudi to, da moške zatiramo, recimo pred otroki, zato da rečemo otroku veto, sej sem te jaz rodila, ne, boš pa že obogal, koga pa ima zdaj moški zraven zareč. Lahko reče sam to, ja, jaz sem bil pa zraven, ki si se rodil. Ampak to samo novo dobro lahko reče. Ja, ne, ne, moment. Govorim o popolni psihični realnosti, govorim o psihoterapevtski praksi. Ne govorim na pamet. Vsi govorimo po mojem tekstu, kaj govorijo. Vsi ni pomembno, s čim se vse ali enkrat rebula ukvarja. No, to je, en, je. To je, piše v knjigi, razumem. Ampak mi beremo tekste. Teksti imajo pa kot tekste. Ja, aber jetzt bin ich morgen zu spät. Ja, ja. Du bist immens, wie noch vor. Ja. Aber du bist ja mit, Ne, ne, kaj kar. Klemens, ehm, zdi se, smo zašli, kar se mene tiče, ne? ampak tiste, kar smo prej dvigali na tako pomigrano, da bi rada povedala, je pa to, da ta um, ta nakazitev, ta nakaz, ki ga je Brane eh, naredil, no, se mi zdi zelo smiseln. Zdi se mi, da v tej knjigi je um, kar nekaj tekstov, ki se mi zdi slabših, in kar nekaj tekstov, ki se mi zdi boljših. In se mi zdi, da pravzaprav zdaj se pa vrnem k temu, kaj mi piše in kaj vemo o um, navdihovalcu teh verzov oziroma navdihovalki, torej o Renki Regula. Uh, verjetno, da um, tisti teksti, po mojem mnenju, ki so tako rekoč tako pisani, kot da bi bili v terapevtski namen, torej verjetno, tako jih jaz razumem. Ki se mi zdi, da manj neke, um, nekega stika z, ali pa da so spisani na nekem presečišču, um, kjer udari ob, uh, torej, osebno, um, ali pa je osebna izkušnja un, nekaj univerzalnega. Um, torej, tisti, ki imajo tega manj, se mi zdijo slabši, in tisti, ki so um, oba, ki sta jo vidva izbrala, se, sta tudi meni izstopajoča teksta, um, malo manj iz tega, ki si ti, um, David, izbral. Um, torej, zdi se mi, da tam, kjer je vodilo, bom rekla, neka splošna resnica, to, kar verjetno je ona odkrila kot terapeutka, kar pač tudi verjetno posreduje slušateljem, eh, ki so manj, bom rekla, tako tendenčni, če to rečem, se mi zdijo pač boljši in ti slabši. In se mi zdi, da pač je težko zdaj poenotiti, da v tej knjigi so zelo enaki ali pa da je samo In tisti, ki so boljši, me je v bistvu pravzaprav ta lirika spominja rahlo, uh, pa ne zdi narobe razumeti, ampak če že tako ne hoče človek išče neke povezave, nahajate to, da si ti pravijo, malo na vam, malo vidno. Ampak tle ne gre samo za to, kako je pisanje, zdaj dve matrice, to, to jaz zdaj ne bi znala, tako, ampak čisto uh, stilsko, oziroma tehnopoetsko, kako si zastavi neko pesem, uh, koliko je recimo nekega umankanja ali pa neke nekega zamolka, kako teče sporočilo, kakšen je približno ritem pa tudi sama v bistvu ženska pozicija oziroma izrekanje ne, neke ženske izkušnje. No, tako, čeprav mogoče. Eh, še nekaj, kar, eh, kar imam stika z, eh, z mejskim jezikom, moram reči, da jezikovno se tu za moje pojme presenetljivo ne pozna, da je gospod živel v zamestju. Mogoče motivno, jezikovno, pa jaz ne bi rekla, to bi mogoče ne vem, čeprav ti zaradi distance ne vem, kot bo boš tako rekla. Jaz mislim, da so zelenci eh, humanistično absolutno bolj že izobraženi od nas. Že, ampak recimo jezikovno se mi zdi, mm, včasih jaz ene stvari lektoriram za mesto, ne? In se mi zdi, da uporabljam in tako socializiram malo tudi arkajčen jezik, ki je pri nas zelo že okleščen, ne? In um, ki ga kdaj opazim, recimo pri nekaterih avtorjih v zamejstvu, medtem ko tu moramo reči, nimamo občutka, mogoče motivno. To, kar ste omenili, ne, da ne bi bil prstajec, eh, ne bi napisal, da je sveta noč ali katera že je pesem, ne naslov. Mogoče na tej ravni, ja, samo, samo besedišče, če tako rečem, se mi pa zdi povsem nezamrzno. To se pravi, da bi prej, mislim, če ne bi podatka imela, verjetno ne bi se vidirala. Vse pa da, ne, to smo tudi recimo uh, pri cvetki, lani smo, ne, vi, ko so smo recimo opazili, ne, bolj zagonetne izraze, ki mogoče pri nas niso še toliko v toku. Ne. No, jaz bi, jaz bi sam tako rekla, če človek kritično obzirvira zadeve, ki sem mu predlagala oziroma bolj prosila, kot sem predlagala, ne, da je skrajno neugodno, če se kakšen avtor je primerjal z drugim avtorjem. To je tako, veste, kot da prvega otroka primerjate z drugim otrokom. Vsak pesnik je subjekt. Zato mu pa je tudi rečeno verski subjekt. In ni ustrezno, da rečete, da vas ena avtor spominja na Svetlano Makarovič, drug pa vas spominja na Majo Bitmar in tako naprej, ker na koncu smo vsi vsem podobni. Ampak smisel poezije ni v tem, da smo vsem podobni, ampak da je vsak zelo unikaten. To je prva stvar, ki jo samo mi gredi rečem. Druga reč, ki pa bi jo sam še rekla, je pa ta, da je to mogoče ena redkih pesmskih zbirk, sem obrala in sploh nisem, sploh ni prišlo na misel, tako kot običajno pri drugih, kjer je boljša od druge. Zato, ker je v vseh pesničkih zbirkah ta, um, ta njena ženska nota, pa ne mislim terapevtsko, zato, ker v svoje bi bolj tudi bilo rekla, da je zajec terapevtski s tem svojim um, večnim, uh, kako bi rekla, usodnim, uh, popolnoma drugače obarvanim, ne, ali pa Svetlana Karolič, če tudi lahko terapevtska za tistega, ki rab to terapijo. Ne. To je zdaj vprašanje, mislim, to, kar ona dela, zato da bi bila terapevtska, ampak to, kar, <laughs> kar vsaki pesmi govori, je pač tako njeno in tako nadaljuje to, da nič ne popušča. To se mi zdi fenomenalno. V celi pesniški zbirki ne popušča malo pa tam eh, pač tega eh, malo te razpot, ampak um, to, je pač, to je pač ta uvid, ne, um, ko bi rekla, um, dober psihoterapeut vede na zdravi on, ne, ampak da se ti človek, ki ga on zdravi, samo zdravi, In vsi veliki psihoterapeuti so rekli, da so lahko samo malo molili za svoje bolnike, ne pa da so jih oni zdravili. Frojdovci sicer govorijo, da jih oni zdravijo, ampak to v resnici ne gre. In ja, hvala za tega, da govorimo. Frojdovci se zavedajo tega, da oni učinkujejo na. Nekaj zavedajo, ki govorijo. No, pustite to, ampak recimo, uh, ona recimo nima popolnoma nič tega odnosa, da ona to dela. Ampak ona drži svoj kurs ne, in ne popusti v njem, tudi takrat, ko je uspešen. Ker seveda se jim moramo biti zmerno uspešni. Ampak to še zmeraj ne pomeni, da se odpovemo tistemu, za kar smo se odločili. Svoje usmeritvi, svojemu, svojemu delu ali pa svojemu stališču. In ne vem zakaj, ampak to knjigo sem brala pač tako, v švunku, od začetka do konca, ker me je zanimalo, kako ona pravi. Tako kot da, pos, da poslušaš intervju, ne, kjer ne delam selekcije, aj kaj je dobro povedal, kaj ni dobro povedal, ampak sem tiho ga poslušal. In to je, to je nekako doseglo, kar, kar je malo težko, sicer, ker imam tudi nekaj, če čakam, ne smem, če ne bom nekaj.

claras como o Zé. Vidite se jutro po 11. na mizi v Anjeni